Wiem, że Bóg nam da teraz takie niesamowite orzeźwienie z Jego Słowem, tak jak sobie Ty zażyczysz, wiesz? Z Jego Słowem przychodzi i ogień, i woda żywa, orzeźwienie. Amen? Świeżość przychodzi. Niektóre rzeczy On oświeży w Twoim życiu, a coś ważnego On zasie zasieje. Wiecie, każdym razem, kiedy Kościół się spotyka, to jest czas siania. Bóg zasiewa w nas Słowo też. I ile tego słowa zasiane, taki jest owoc, taki jest jakość życia. Jaka jest przemiana duszy człowieka w sumie myślenia? Tylko Słowo Boże zdolne przemienić nas. Niczego innego. Pastor nie może was przemienić. Ja was kocham i ja by zmieniał wielu ludzi, <laughs> jeśli by mi była taka dana, tylko że to było, byłby ja twórcą, a nie Bóg. A ja, no, człowiek może znacie, co tam narobić. człowiek zawsze człowiek. Amen. Nie ma idealnych i doskonałych ludzi. I potem generalnie e, tylko Słowo Boże, które jest w życiu. Nie, nie to, że gdzieś Bóg istnieje, to zmienia nas. Wiecie, wielu ludzi gdzieś podświadomo znają, Bóg jest. Ja wierzę w Boga i wszystko, aleluja, amen, i powtarzają jakieś słowa. Na przykład ja słyszę od wielu niewierzących ludzi, zupełnie niewierzących, słowa wiara czyni cud. <laughs> <laughs> Ja patrzę im w oczy, a wiara czyni cuda. I Boże, to jest emocja. Tam żadnej wiary nie ma, bo nie ma w Słowa Bożego w człowieku, znaczy wiary Bożej tam nie ma. Emocje mogą chcieć, co chcą. No, <laughs> chcieć, co chcą. Wiele czego chcieć. Ale tylko Słowo Boże przemienia nas. I na ile Słowo Boże wpłynęło na moją duszę, taka jest jakość mojego życia. Amen. Pamiętajcie, tylko to, co zasiane w moją duszę. Jeśli ja pozwalam zasiewać, jeśli nie prosto pozwalam, nasz obowiązek jest zadbać, żeby było zasiane. Amen? To jest obowiązek wierzących ludzi, obowiązek Kościoła, aby było zasiane nasze, y, nasze pole, pole mojej rodziny, w sensie Słowem Bożym. Tylko tak przychodzi właściwe powodzenie. Wszystkie kazania i mowy o powodzeniu puste bez Słowa Bożego. Amen? Puste. Dla mnie to puste. Ludzie gadają, mogą wygłaszać. Będziesz szczęśliwy, będziesz powodzony. A Biblia mówi, że jeśli Słowo Boże nie odchodzi od Twoich ust, ani w dniu, ani w nocy, będzie Ci się powodziło. Ale czyń, czyń, ucz się czynić to, co, o czym ono mówi. 1,8 Jozuego. Tam to jest swoimi słowami przytoczyłem. Ale tam tak napisano ściśle czyń. Ty powiesz, a jak wszystko można czynić ściśle? Z Duchem Bożym. On rozdaje instrukcję, on daje tobie raz, na, na każdą rzecz on pokazuje. Gdzie zasiać, gdzie co, gdzie potrzebne słowo. Ot. I jeśli czegoś brakuje w twoim życiu, a ja gdzieś podejrzewam, że u ludzi bywają braki. U was jest brak jakiś? Tak życie jest. Nie ma ludzi, nie ma żadnego kościoła na świecie nie znajdziecie. Mnie ktoś mówi, pastor, ty także jesteś pastorem w kościele dużego też. No. Chyba zawsze wszystkiego wy, ludzie nie wyobrażają, skąd na przykład duże akcje ewangelizacyjne, które tam potrzebują kilkanaście na przykład tysięcy euro, tak? Euro jest. No, żeby porównać do... To ludzie, którzy otwierają serca, oni sieją. Ja pamiętam czasy, ktoś otwierał swoje serce i zasiewał na nasze służenie, bo Bóg dał mi słowo, a kogoś ono dotknęło. I ktoś postanowił, ja też idę. Tak działa Królestwo Boże. Tylko człowiek nie idzie ze mną, a na przykład on pewien czas siał свої там, можливості, своїх своїх фінансів, люди щели, щоб в Польщі Кощу мог рушити і іщ. В небі нема е, э, мініця, як по-польську, де друкуємо пенінзи. В небі нема тих. Там нема тих машин, які сидять в маніолові. tysiąc euro. <laughs> Tam nie ma tego, wszystko to, to na ziemi, te papierki, nawet złoto na ziemi ukryte. Ale najlepsze złoto jest w niebie. <laughs> Amen? Bo tam nawet ulicy Biblia mówi ze złota. Uuu. <laughs> I, ale i Bóg dał słowo na ziemię. Wszystko, czego ty potrzebujesz, jest przed tobą. Powiedz słowo przed tobą. Sprawa tylko w tym, żeby kiedy odstępuje warownia, wtedy przychodzi rezultat, wtedy przychodzi odpowiedź. Spada warownia. Ja modlę się na samym początku dzisiejszego spotkania, żeby moc Boga prosto zburzyła warownię w Twoim życiu dzisiaj. Niech spadnie warownia, która przeszkadza ci e, iść właściwą drogą, stanąć na właściwej drodze, otrzymać właściwą rzecz i uczynić według Słowa Bożego tak, jak powinno, jak ono mówi. Jest, jest kilka wersetów, które ja użyję w dzisiejszym spotkaniu. Tutaj, zobaczmy, kochani, napisano Generalnie słowo tak nazwałbym, no bo ja może być by was kilka, może jedno albo dwa spotkania będzie jak minimum e, podobna, podobny kierunek nauczań, może w środę też. A, bo, to, bo to naprawdę tylko prawda Boża, kochani, uwalnia człowieka. Tylko prawda Boża. Tylko prawda Boża. Poznanie prawdy uwalnia tą sferę, która dzisiaj jest zablokowana. Niczego innego. Nie jakieś formuły, nie jakieś mniemanie. tylko prawda, która trafia i światło tam wstępuje. Amen? To jak włączyk. Trzeba włączyć, żeby światło poszło. I ty musisz zadbać, żeby prawda Boża Twoim życiu pojawiło się. A ono będzie dotyczyć słowa wielu sfer Twojego życia, ale także generalnie i materialnej sfery. Ja w jednym kościele, który... Ja ostatni rok rzadko jeździłem gdzieś w kościoły, bo my szkoły prowadzili i tak poświęciłem. Powiedziałem, nie będę gdzieś, chociaż to też e, tam, gdzie jadę, to też w pewnym sensie wspierało naszą służbę finansową. A ona szkoła, ona bezpłatna to była. No. I w ogóle jakby my tutaj, no my poświęcili na ten rok, żeby tak było. Ale ja niedawno był w jednym społeczności, którym obiecałem tam być. I w sumie ja zauważyłem, nie tylko tam, a w ogóle w innych, w innych e, mm, generalnie nawet w innych, i u nas, i w innych, kiedy E, możesz głosić duchowe rzeczy, mocne duchowe e, głębiny, głębokości, które uwalniają człowieka e, emocjonalnie, fizycznie. Cuda dostajesz, nawet fizyczne, ale pewne rzeczy, znaczy diabeł tkwi w szczegółach, tak mówią po polsku. No. Pewne rzeczy ktoś coś zostawia sobie i tamten szczegół raz Jeden z takich najchytrych szczegółków to jest ta finansowa sfera. Kiedy mówię to, a tamto, no prawdy Boże, ludzie, halleluja, pa, o, jaka głębokość, Boże, i człowiek we wszystkim wolny. I mówię, a ta sfera, która związana z finansami, ma być wolna. No, hmm, hmm, hmm, hmm, o, um, ale Biblia, Słowo Boże o tym mówi, powiedz, Słowo Boże mówi bardzo dobrze mówi. <laughs> nie, nie źle, a dobrze. Gdzie całe pismo. Całe pismo mówi o tym. Całe pismo mówi tak, żeby twoje życie było właściwe e, i w tej sferze. Bo jeśli diabeł trzyma tą sferę, to Kościół i ludzie Boże podobni do... Znacie, jest taki teatrzyk, gdzie lal... No, na takich niciach, jak on się po polsku nazywa? Od, tu, tu, lu, tu, tu. I, I człowiek mówi, ja wolny, ja wolny, ja, nie, nie ja wol, a ja wolny. Ja wolny, jestem wolny, jestem wolny. I, ale ta nić, u mnie nie ma, nie ma tego. Mnie to, prawda, czy Boża wola, żeby, żeby ci zabrakło? Gdzie w Biblii, że Boża wola, żeby ci brakowało? Przeczytajcie mnie w Słowie Bożym, żeby Bóg powiedział, ja postanowiłem, żeby braki cię czemuś nauczyli. Nigdzie wy tam nie przeczytacie tego. Ale Słowo Boże jest prawdą. I вот я кілька вірсетів читав в Старому Тестаменті. Послухайте уважно, то та сфера, о чим я będę вас nauczał, 100% kochanie, wysłabadza wszystkie inne sfery. Dopóty то, что в нашем, в нашем крае, не przełamie tej sfery, wszystkie przebudzenia, wszystkie rzeczy będą tylko warunk, no, do pewnego no, ograniczone, o tak jakby powiedzieć. Nawet człowiek ograniczony. Nawet człowiek ograniczony. I, ale jest swoje zasady. Powiedz słowo zasady. Słowo Boże to nie prosto tam wygłaszanie jakichś słów. Ono zbudowane na pewnych zasadach. Jezus przyszedł na zasadach. On uczył no, on o pewnych zasadach nas. I On mówi w Słowie Bożym o pewnych zasadach. Jeśli chodzi o finanse, to nie prosto, że Boże daj mi finanse i koniec. No. Mówi, zobacz na zasady, stań na nich i uwidzisz tak, jak, jakie jest moje zabezpieczenie. Ja nazwał to słowo, które będę w najbliższy czas też nauczać, prawa, nie prawo, a prawa, bo temu, że ono bardziej brzmi na to, co ja mam prawo. Prawa, to znaczy prawa, żniw. Ty masz prawo na żniwa, od razu ci powiem. Nie prosto może być, ale pełne prawo. Tak jak konstytucja ci gwarantuje coś w, w kraju, ona coś gwarantuje, dlatego jest konstytucja, tak? Ona gwarantuje twoje prawa, no żeby ty miał pewne prawa w tym kraju. Tak samo prawa Boże, prawa, prawa żniw, oni dane Bogiem. I słowo, które ja nazwał prawa żniw i wybór siania. Потому że sianie niektórzy stawiają tylko w zakon, że to jest zakon siania i zbierania. Prawda, jest taki zakon. On działa nawet w świecie. Jeśli u Ciebie jest działka czy ogródek, to Ty wiesz, że Ty tam zasiał coś i wtedy zbierasz. Jeśli niczego nie zasiał, to ono samo coś tam nasiało się. <laughs> No. Ale jest zakon. To, co się sieje, to się zbiera. Amen? W świecie on działa. Jego znają biznesmeni, jego wiedzą, oni wiedzą ten, ten świat ten, e, i, i to prawo nie będzie cofnięte. U dzieci bożych jest w tym przywilej, przywilej. I o, o tym mówi Słowo Boże, Pismo. Jaka jest różnica? Mnie zadawali pytanie, w czym różnica? Tam też jest to, to same prawo. Siejesz i zbierasz. Bankiery znają to prawo. Inni znają to prawo. To, co ty zasiewasz, to ty zbierasz. To jest prawo. To, co różni to, ta różnica między Kościołem Bożym, między ludźmi narodzonymi i na nowo, to ty oprócz prawa, prawo jako zakon otrzymujesz jeszcze i prawa. Prawa Boże, słowo, które cię pokazuje, jak być w tym skutecznym. Jeśli Kościół to używa, Bóg zaczyna przychylać się i z tobą w tym iść. Prawa, ja zacznę z jednego miejsca pisma, oni jest od początku, od pierwszej Mojżeszowej, od pierwszego rozdziału idzie to prawo. Ale ja zacznę tu w Salomona. Jest taka księga w Starym Testamencie, po przypowieściach Kaznodziei Salomona jest. 11, 1, 6. Rozdawaj swój chleb w obfitości i po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdziel dział między siedmiu, a nawet ośmiu, ośmiu, bądź ważny bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemi, a czy drzewo pada na południe czy na północ, tam leży, leży, gdzie pada. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują, kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Zra nasiej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda, uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowe wypadną. Pismo daje nam słowo mądrości. Zasiewaj swoją głębę. I Sianie, ja pokażę Ci, оно jest w dwóch kierunkach. Ono jest fizyczne, materialne i jest duchowe. Oni współdziałają, powiedzmy słowo współdziałają. Wierzący wpadają zazwyczaj w jedno. Oni gotowi być tylko duchowymi. Duchowo, duchowo, duchowo. <laughs> Tu jest jedna pomyłka, ja pokażę, jak ją poprawić niektórym, którzy tego nie widzieli. Z Bogiem nie trudno to. Nie trudno. A po pierwsze, вот, rozdawaj swój chleb w obfitości. Bóg uczy nas serce, żeby nasze serce zawsze było obfite. Pierwsze, postanow rozwijać swoje serce w obfitości. Skąpość, nędza to zły duch, to w pewnym sensie zły duch. Czasami w ludziach to nie duch zły, ale to jest warownia, która była przekazana od bliskich, od przodków, warownia i ona stała się. Ale panuje nad tą warownią zły duch i on nie pozwoli ludziom wyjść w nowy poziom swojego życia. On nie pozwoli niektórym miastom ten zły duch wychodzić na nowy poziom no, ekonomiczny, rozumiecie nawet. Nie pozwoli, dopóki nie przyjdzie siła zewnętrzna. Dlatego Bóg stąpił na ziemię. Amen. Dlatego Bóg wszedł w twoje życie, rozerwał te pęta, te powrozy. Na początku dzisiejszego spotkania ja powiedziałam, że wielu ludzi, im warto wyjść z miejsca takiego, gdzie oni znajdują się, bo Bóg powiedział, że wypuścić jeńców na wolność, drzwi otwarte. Wielu jeńców z powodu swojego starego myślenia siedzą tam w celi, bo wiecie, jak jeden więzień mnie powiedział, nie jeden, ja kiedyś służyłem im dużo i w Ukrainie, i tu w Polsce też my, ja myślę, że w najbliższy czas, jeśli u nas pojawią się odpowiedni też ludzie, którzy mają do tego serca, my odnowimy służbę więzienną, no chodzić do więzienia i tam jest, tam jest służenie. Nawet kościoły tam powstają. Na Ukrainie jest dużo kościołów, które my zakładali w więzieniach i oni działają. Ludzie, które później tam wychodzą stąd, stają normalnymi ludźmi, bo samo więzienie nie zmienia człowieka. No, chodzi o to, że Powiedział mi tak, a pastor, ja go spotkałem jakoś, mówi, dlaczego znów poszedłeś tutaj w Łodzi? A on, ja wiem, pastor, że ty możesz wszystko. Ja mówię, nie ja mogę wszystko, <laughs> Bóg może wszystko. Ja, ja, było fajnie z tobą, ale koledzy tam, to i to stare myślenie, stare myślenie. Poszedł znów tam ćpać, sprzedawać to. I, a później mi powiedział, bo jeszcze raz trafił i później powiedział, mi tam łatwiej. <laughs> ja wspomniał, że ja nie od jednego słyszałem. Bo karmią, karmią, no, trzy razy dziennie. <laughs> Reżim jak w sanatorium. <laughs> myśleć nie za nic nie trzeba w ogóle. myśleć niepotrzebne. Za, za, zamiast ciebie myślą. Tak od takie więzienne życie prowadzą wielu chrześcijan niestety. Nie powinno tak być. Amen? Tak nie powinno być. Bóg dał nam wolną wolę, ale On nasz jest Pan, prawda? W Nim nasza swoboda. Amen? I w Nim wszystko jest to, co Bóg mówi, że tylko idź. Tak jak ten, znacie, młodszy brat tego syna marnotrawnego, wspomnijcie. Nie młodszy, a starszy brat. Syna marnotrawnego. I było dwoje tam u taty. I on powiedział, czemu mu to wszystko dałeś tam? Zazdrość pojawiła się. To jest Boża łaska zadziałała na tym. Amen? My wszyscy przyszli do Boga z Bożej łaski. A ten zamiast tego, żeby wgłębiać się w słowo i przyjąć prawdy, mówi, po czemu mnie nie dawałeś? A tata mówi, to zawsze było z tobą. <laughs> Musiałbyś korzystać. Amen? Usłyszcie mnie uważnie. Tak wielu chrześcijan narzekają, i jak komuś się powodzi, mnie ktoś w Polsce powiedział, jest taka cecha, nienawidzieć każdego, komuś się powodzi. <laughs> Ja mówię, nie, tak nie powinno być. A jedni piszą w internecie, jeśli chcesz kogoś, żeby... Nie, nie będę to <laughs> mówić, tam dużo nierozumnych rzeczy piszą w internecie. Nie czytajcie tam wszystkiego, tam dużo jest śmiecia. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Amen. Słowo żywego Boga, ono jest prawdą i prawda нас I, i и потому он mówi, ty nie, nie musisz siedzieć w tej celi, oczekując, że ci ktoś poda obiad kolejny. A niektórzy tak sobie już to a to, że nie, to jest niewola. Ludzie narzekają, nienawidzą tego, ale siedzą w tym. Tak są, są i w więzieniu, nienawidzą, ale tam wracają. Jest statystyka, <laughs> że część, nawet w niektórych sytuacjach większość tam wraca. Dlaczego? Bo przyzwyczajone takie życie. Ja nie, nie raz służyłem ludziom e, tym z kryminału, które recydywistami. To oznacza, że nie jednorazowe przestępstwo, które się po, różnych e, powtarza się, tak? No. I, i, <laughs> I się wraca tam. I znów tam, bo tam jest wówczas obiad, Zamiast ciebie myślą obiad, zamiast ciebie myślą kolacja, a ja jeszcze jakoś jechał, nie pamiętam gdzie jechał z kimś i mnie pokazali jedno więzienie tutaj w Łodzi wybudowali za eurofinanse pod Radomią tam. I powiedzieli, zobacz, pastor, a tam, ja, ja powiedział, to jest e, hotel jakiś, no super hotel. Nie, powiedzieli, to więzienie. Wziął, <laughs> wow, wow, wow, <laughs> czerwony dach, piękne takie, wow. Ja mówię, jeszcze tenisowy kort i golfowe pole trzeba i wszystko będzie na miejscu wtedy. <laughs> Co za mało, coś tu za mało. Tam tak, tak wygląda to wszystko, że tam jak raz tego nie znaczy. No to żart to, to tylko taki wyjątek, żeby pokazać. Ale więzienie jest niedobre, ono jest złe. Amen? Więzienie nigdy nie było dobrem. To nie jest Bożą wolę, kogoś trzymać y, w więzieniu i nauczka, nauczka tobie. Nie będziesz miał, to cię nauczę czegoś. Nie zablokujcie wszystko, nauczę cię. To nie Bóg tak myśli, to ludzie tak innym mówią, Słowo Boże, ono jest wyjściem, ono jest kluczem. Ono jest te kluczy od bram, który mówi objawienie świętego Jana, że to, co Jezus otworzy, nikt zamknąć nie może, a to, co zamknie, nikt nie otworzy. Amen? On dał kluczy. Kluczy jest Słowo Boże. Kluczem jest Słowo Boże. I on mówi, rozdawaj swój chleb w obfitości. Niech to Słowo prosto pokazuje i twój stan. I Bóg ci pokaże, co On pomoże ci poprawiać teraz, nawet dzisiaj, już dzisiaj, w twoim myśleniu, w twoim sercu. Amen? On pracuje z tobą. I, i ty widzisz, jak to przychodzi fizyczny rezultat, w owoc. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wiele dniach odnajdziesz go. Ja pierwszy raz przeczytałem to i e, długo nie zastanawiałem się. Ja praktykowałem. Mówię, dobra, hallelujah a ludzi, nie, nie, nie, trzeba przemyśleć to. A ja mówię, dopóki wy będziecie przemyśleć, ja będę praktykować. I nigdy nie żałowałem. A ci, którzy poszli przemyśleć, dotychczas myślą. I siedzą tam, tam, w tamtym samym miejscu. Потому że ludzie nie, nie chcą iść z prawdy, a chcą, żeby po, no, tak jak ja chcę, tak jak mnie. A Bóg mówi, że z prawdy nie zawsze będzie tak, jak ty chcesz ale ono doprowadzi to cię do rezultatu. Amen? Ona doprowadzi cię do owocu. Wiele rzeczy w życiu zaczynamy nie tak, jak nam się chce, pamiętacie? Słowo Boże mówi, i ja, ja nawet wam pokażę, po czemu taka, tak jest. Ta, po czemu tak jest, że zaczynamy nie to, jak chce. Wy by nie, wy, nigdy by z nas, ludzi, my by nie wymyślili, że zbawieniem świata może być przyjście Boga na ziemię i śmierć, umrzeć. To byłoby wykluczone. Dlaczego umierać? Diabeł na przykład, on był już yy, tak zadowolony, mówił, o, głupstwo jakie, wow, bo śmierć to nierozumne. Powiedz, śmierć to nierozumne. Umierać to nierozumne. To jest głupstwo, Biblia o tym mówi, że to jest głupstwo. Ale przez to Bóg wyswobodził moc na ziemi. Amen. Wziął na siebie ten grzech. Takie jest Słowo Boże ale rozdawaj swój chleb, swój chleb. Nie rozdawaj cudzy chleb, a swój chleb. Boże, ja mogę Ci dać wszystko, co jest w Afryce. W Afryce nie jest moje, moje jest ze mną. A ile masz? Ile, tyle, ile mam i to będę rozdawać. Wiecie, nie bywa ludzi, którzy by nie mieli ziarna. My zobaczymy w tym trakcie tego nauczania, że nie bywa ludzi, którymi Bóg by nie włożył ziarna do rąk. Wdowie, która była, to nazywałem wdowie i grosz, <laughs> tak w Nowym Testamencie. Wdowie Bóg włożył te dwa grosza. Jeśli by nie Bóg, ona by tego nie miała i nie, już by nie żyła. A po ile w niej był dech życia, znalazło się dwa grosze. Pamiętajmy? Ziarno zawsze jest. Tylko jaka jest twoja wiara. I jak ty uwalniasz tym swoje myślenie, jak dusza karmiona Słowem Bożym, tak ci się, tak i powodzi się. No tak. Dusza to jest emocje, myśli. Myślenie człowieka sposobne zablokować wszystko. Zakręcić każdy kran. No. <laughs> I powiedzieć, nie ma wody. <laughs> Woda jest w kranie. Odkręci. Amen. Aleluja. Rozdawaj swój chleb w obfitości. Po wielu dniach odnajdziesz go. To Bóg powiedział, czy pastor, czy kto. To, że Słowo Boże. Odnajdziesz go. Odnajdziesz go. Po pierwsze, to jest ogólna sprawa do tych naszych praw, żniw i do do wyboru siania. To nasz wybór. Czy my będziemy swoje życie zasiewać? Czy my naprawdę swoje, to pole będziemy zasiewać? Pismo powiada, że ręka Boża nigdy nie ustaje, żeby dawać. Nigdy. Czyli ona nie zmęczy się, ona nie, nie, nie, nie zabraknie. Ona, ona zawsze, ona nigdy nie ustanie, żeby dawać. Ale powiedziano także, że kiedy Syn Boży przychodzi na ziemię, czy znajdzie wiary. On każdym razem sprawdza tutaj, czy on znajduje wiarę. Czy on znajduje wiarę w Kościele, czy on znajduje wiarę w Twoim życiu. I on mówi, dawaj swój chleb, czyli rozdawaj i w obfitości odnajdziesz go. W obfitości odnajdziesz go. O. A nawet napisano e, rozdziel dział między siedmiu, a nawet ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Czytając to w swoim czasie, wiara moja przyszła w jednym spotkaniu, dawno temu. Przyszła mi wiara i Bóg powiedział mi prostymi słowami. A mógłbyś położyć 7 i 8. No, 78 ja dawał dziesięciny, oddzielałem, był wierny, starałem się. Ja nie rozumiałem wszystkich praw. Ja poznaję dalej te prawdy, o dziesięcinie też. Bo to jest wyrażenie naszej miłości i wierności Bogu. Wierności, rozumiecie? To jest słup wierności, a nie zakon. Zakon to był w Starym Testamencie. W Nowym to stało się wyrażeniem nas. nas. I ja wyrażam i to uświęca moje 90%. Ja jestem pewien wtedy, że wielu ludzi narzekają na wszystko, a swoje dziesięciny, daniny noszą innym Bogom. Wiecie, e, inny bogowie z tego korzystają. Ja nie mówię o nalogach tam, a o w ogóle więcej rozdajemy wszędzie niż Bogu. Zauważ, jakie procenty wszędzie płacisz i dajesz. Komu ty dajesz naprawdę, gdzie, gdzie twój skarb, tam i serce twoje. Dlatego ludzie dziwią się, po czemu ich bardziej ciągnie do świata, czy do tych rzeczy, które świecie, niż do Bożych rzeczy. Potem, że tam, gdzie skarb twój, tam twoja kotwica, no, <laughs> jak to, kot, w tą stronę się przyciąga. No. I, i tu e, i Bóg wierny. Bóg wierny. Bóg wierny. Gdy chmury są pewne, spuszczają deszcz, Bóg podnosił moją wiarę i mu powiedziałem raz, jeśli mnie dasz wiarę i pozwolisz, ja bym mógł zasiać więcej niż там, то 70 це написано, 80. І я сяв. To był czas, kiedy dał całość ryzykownie. Wszystko znaczy, całość to wszystko. I mówił, wow, i Bóg wierny, i Bóg wierny. I Bóg wierny. Niektórzy myślą, tak, u mnie byli tam i dalej idą różne cuda i z Tobą też Bóg chce czynić różne cuda. A kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żął. Jest wielu nas, chrześcijan, i ja wierzę, że nasz Kościół, my nie będziemy tacy. Потому że to, to na wasze, na nasze dobro, na każdego człowieka tutaj. Amen? Słyszycie mnie? Потому że jest wielu chrześcijan, oni tak duchowi, oni są giganci duchowi. Ja o nich widzę nawet w internecie. Giganci duchowej myśli. A tą sferę, która uwalnia człowieka, ta sfera, o której ja wam głoszę, to uwalnia człowieka. Ta prawda uwalnia człowieka. To dla nich szok. Ну нет, тоже, ну, хо-хо-хо. Mnie bardziej łatwiej o różnych uduchowionych rzeczy mówić. A Bóg mówi, że to moja prawda, którą Ty przyniesiesz innym. To jest wyjście dla biedy tego miasta. Każdego, który siedział w biedzie, to jest to wyjście. Nie tyle, ile mu dasz. Kochani, warto dawać biednym, tak. Jeśli ja idę i moje serce otwarte, ja spokojnie, ja da, ja staram się być otwartym. I nawet czasami nie myślę, no, tylko że jeśli koniecznie na alkohol widzę, że to ja nie dam. Mogę ostro powiedzieć. Bywam różne nastroje, mogę być, ostry, mogę być ostry, mogę być łagodny, <laughs> jak sos. No, ale ja dam, bo Pismo powiada, dawaj też potrzebującym. Amen? No ja wam coś powiem. Wy w Pismie znajdziecie, że dawając potrzebującym, wydajecie, wy jakby, jak pożyczacie, o, po polsku, pożyczacie Bogu. To nie jest ziarno, to, poży, to ty pożyczasz, Bóg ci odpłaci to samo. No w sensie, On ci wyda to, co ty zrobiłeś. Ty dałeś 5 złotych, coś się znajdzie gdzieś te 5 złotych. To jest chleb powodów. w sumie. Ale jest inna rzecz, o której Bóg mówi, że co do Twoich finansów, ona całkiem no, zupełnie się różni. Ona związana z Bożym Królestwem, z Bożym dziełem ona związana, rozumiecie? Z, Bożym, z Bożą głębą, z Bożym polem. Twoje pole znajduje się na Bożym polu. W Nowym Testamencie Jezus przytaczał to, kiedy Jedna kobieta namaszczała go drogocennymi olejkami, pamiętacie? Wzięła u siebie to, co było najdroższe. Jedni tam wyliczyli, ja nie umiem na, o tych rzeczach liczyć, nie jestem historykiem z wykształcenia, i, a niektórzy wyliczyli, że to kosztowało i w naszych czasach według y, wszystkich inflacji to i to, ale kosztowało to e, rocznie i więcej zarobek, to co ona przyszła i wylała to. No to niemało. Roczny zarobek, przypuśćmy, średniej w Polsce zarobek miesięczny 10 tysięcy złotych. Ja podniosłem waszą wizję. <laughs> No, średni, nie wiem jaki średniej jest, no i to, a roczny. Każdy roczny zarobek jest ważny, ponieważ ty cały rok przez to się żywisz. Amen? Twoje ziarna, w tym znajdują się wszystko. Bo to ona przyszła i nie zastanawiając, wylała to. Otrzymała niesamowitą łaskę od Boga na swoje życie. Ale kiedy mocni w wierze, razem, którzy przybywali, teologicznie wy, no, napompowani, ja nie przeciw teologii, ja za teologią, od razu mówię, ale przy tym oni powiedzieli, co to za tra traty? Tak osobno tam Judasz yy, Iskariota bardziej aktywny był. W ogóle, jak można takie nieoszczędności, brakość, jak tak można? Lepiej by biednych wesprzeć. A Biblia mówi, on nie troszczył się o biednych, w jego sercu biednych nie było. A Jezus w ogóle powiedział, że biednych zawsze będzie, mieć będziecie sianie w biedy, w biedę, to ważne i Kościół czy Boże organizm musi tym też zajmować. Amen? Prawda, zgadzam się. To jest ta socjalna sfera, ona ważna. Ale jeśli Kościół sam w brakach, wszyscy ludzie w brakach, wszyscy w samych problemach, tarapatach, to to, co, co ty możesz dać? Dlatego jest Boże Słowo, Boże Prawo o którym on mówi, musi trafić w twoje myśli. Od dzisiejszego dnia zacznie ci się prawda powodzić, jeśli to słowo ty przyjmiesz w swoim duszy. Amen? Uwidzisz. Uwidzisz. I napisano, kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Dopóki ty posiał, już Bóg czyni. On tylko oczekiwał, że ty uaktywnisz to. Ty nie możesz czekać, stać nad jakąś ziemią i czegoś oczekiwał, dopóki tam nie zasiałeś, albo ktoś nie siał tam. Amen? To byłoby próżno stać nad głębą i mówi, głęba wydaj coś. Wydawaj, ja ci każę, bo Biblia mówi. Wydawaj, bo ja nie, już nie mogę, bo mnie się brakuje. Jeśli znasz, że ty nie siał, weź kogoś, wychodź na to pole, weź pastora, weź swojego przyjaciela, weź, stań w modlitwie, zacznij zasiewać w tą głębę. Spierwa modlitwę, później słowo i później ziarno. Amen? Zacznij, zasiej to. Nie możesz wymagać od tego, czego nie zasiane. I czasami Bóg on, Bóg on dobry Bóg. W niektórzy ręce On wkładał w kościele w naszym kościele. Ziarna. A ludzie uczynili z tego tylko chleb. Bo naprawdę z ziaren robi się chleb, zgadza się. Ale ziarna też zasiewają się, zrozumiecie. Amen? Część ziaren sieje się, z części chleb, po części chleb. I tak pomnaża się Boży dom, pomnaża się w życiu człowieka. Tylko tak, tylko tak tylko taka zasada. Bóg jest dobry. Tam, gdzie ty myliłeś się, On dzisiaj ci pomoże poprawić się, jeśli ty tylko tego zechcesz i będziesz chciał tego. Kochani, ale to zważanie na wiatr, to jest dużo gadania. Dużo gadania, bo, Biblia mówi, że ten, który cały czas tylko wiatr, wiatr, wiatr, pożnie burzę. Bo on nie sieje, on tylko ogląda, czy będzie wiatr, czy będzie słońce, czy będzie to, czy jaka prognoza. <laughs> Znaczy, ja, dzisiaj jest internet, taka jest, e, taka jest sztuka. <laughs> taka rzecz. I tam czasami ja, ono jest korzystne, dlatego że można korzystne rzeczy czytać i przyjąć też. Prawda? No. A czasami ludzie tam, ja mówię, Boże, tyle duchowych ludzi, super duchowych. Prosto arcyduchowych. I tacy rzeczy, ale później jak tylko dotyczy właściwej sfery uwolnienia, oni wszystko sobie psują. Przekreślają wszystko. No. I, i, pod, i, i ja tak po prostu zauważyłem, że dużo chrześcijan niestety, a tak nie powinno być. I ja prostu burzę tą warownię i w naszym kościele, i wszędzie, gdzie Słowo Boże dociera, warownie, warownie że ludzie patrzą tylko na wiatr. Patrzeć na wiatr to wszystko uducha, to jest tylko, znaczy, patrzenie prognozy. Dużo jest prognozystów, jak nazywa się ten, który prognozy? Synop dużo synoptyków jest w kościołach, bardzo dużo. Tylko ogłaszają, jaka pogoda, to, to, to. Nigdy nie sieją, nie zbierają. I innych jeszcze namawiają stawać też synoptykami. Przepraszam wszystkich synoptyków z zawodu. No, bo jest taki zawód, bo on dla nas on korzysty, czasami pogody trzeba sprawdzić, no, żeby znać jaka będzie fizyczna pogoda. Ale no, Bóg, nigdzie nie znajdziecie w Biblii, że ja powołuję dużo synoptyków i ja daję ziarno synoptykom. No, napisane daje ziarno siewcy. Amen? W całym Pismie wy znajdziecie ziarno, daje się siewcy. Określone jest e, istota, e, siewcy daje się ziarno. Amen? Siewcy. W pierwszej porze Bóg dba o każdego nowonarodzonego. Dziecko, kiedy się rodzi, jak mówiłem niedawno i powtarza, no, wspominałem znów, że kiedy się rodzisz, to jeszcze nie znasz, to, to, to, to, to cię przychodzą i karmią. Tak? Zgadza się? Amen? Już po niejakim czasie wzrasta i, i mama mówi, no już nie leżę, siadaj. I już, ha. Później cię uczą chodzić, łyżkę trzymać. No zgadza się, tak? Jest wielu chrześcijan, jak tylko do łyżki dochodzi, łyżka ci pomoże właściwie jeść. <laughs> Jak do łyżki dochodzi, od razu z powrotem w pieluchy. Nie, halleluja, amen, halleluja. Mnie tu fajnie, wow, wow, nie mało, no. Ale to jest Bóg mówi, stop, ty sobie psujesz życie. Kochani, i od tak nie powinno być. To nie jest to, nie, nie, nie bądź tym, który tylko zważa na wiatr. Z wiatrem bądź mądry i dał Ci Bóg mocy, siły, żeby burzę przy, e, nawet e, zatrzymać. Amen. Wiele razy w moim życiu przed dużymi błogosławieństwami, przed błogosławieństwami Kościoła pojawiali się burze. Burze w myślach, generalnie tu, wszystkie burze zaczynają się tutaj. <laughs> tu. Powoli, powoli. Raz byłem nad morzem i ja lubię pływać. Jeśli ja nad morzem, ja pływam daleko. Czasami mówią, że za daleko, ja staram się później już być no, posłuszny. I jak raz zapłynęłem, a była ogłoszona, że będzie burza. A ja widzę, że jeszcze nieduża i fale przy, takie fajne. Takie niezbyt duży, i nie mały już. A ja sobie pływam, mnie podoba się na falach. Jeszcze syn mój był i my, on się tam zanurza, psz, też, a ja sobie popłynąłem i fali, i ja tak już y, patrzę, brzeg już tak za daleko jest trochę, a fali nasilają się i mnie zamiast tego, żeby te fale przybić do brzegu, y, odtrącają w same morze. I ja mówię, coś zapędziłem się. Boże, niżby to był koniec. <laughs> Ja zaczynam grzebać. Buu. <laughs> Nie pomaga, moja fizyczna siła zawodzi. Ja mówię, wow, nigdy nie zawodziła, tu co jest? Bo ty już, tam poważna burza się rozpętała. Patrzę jakby, sekunda sprawy, ja jeszcze tylko z, z wody głowy podniósł, sekunda, nawet mniej niż sekunda, jak krajobraz się zmienił. <laughs> Ja mówię, gdzie brzeg w ogóle jest? Znacie, trochę panika cię trafia. Ja mówię, o! I myślę, czy bym Boże taki koniec mi Pan Wasz, jakże wszystkimi Twoimi słowami, plany, które Ty mi objawiłeś, te słowa. I mówię, Boże, nie, nie, nie, to jest... A on mi prosto pokazywał serce. Ja mówię, dobra, jeśli dasz mi do dużego, do tego jakoś trafić tam, ja z nim porozmawiał tam w wodzie. I później nie wiem jak, dołożyłem trochę wysiłku, nie wiem jak, okazałem się na końcu na, na, już na ziemi, no na lądzie. Ale dlaczego wspomniał to? Burza pojawia się czasem y, znienacka. Ty ją nie planujesz, nie chcesz, ona psz, pojawiła się. Ty mówisz, co jest? Nie było, nie było, zaczęło wszystko nie tak, przeciwko mnie. Brak tego, brak tu. A znacie, gdzie to kręcisz? Gdzie ty rozkręcasz burzę? Popatrzcie tu. Tu. Dla tych, które w internecie pokazują na stronę głowy tutaj. Tam, gdzie znajduje się mózg i myślenie człowieka, czyli to wyrażenie naszej duszy, to jest nasza dusza. I tu rozkręca się burza. Nie będzie. A, mi, a, a źle. A, a w ogóle gdzie ja jestem? I ty już <laughs> tracisz, jak mówią, ziemię pod nogami. Znaczy, ty mówisz, wow, o co chodzi? Ohoho. No. Ale Pismo powiada, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Podnieś wiarę. Dlatego Słowo Boże musi być w Tobie stałe. Ono w różnorodny sposób owocuje. Czasami ono będzie dla Ciebie właściwą kotwicą, czasami właściwym, właściwą wyspą, czasami właściwym kółkiem ratunkowym. W końcu, jeśli okazało się gdzieś już nad, gdzieś y, w środku morza, to chociażby weź się za kółko ratunkowe, ono Ci pomoże i znajdziecie następny statek. Bo dzisiaj niektórych z ludzi znalazł statek już. A oni byli na kółku ratunkowym, ale lepiej już wyjść na statek, bo statek w końcu dopłynie do brzegu do właściwego. Amen? Od. Ale nie warto pójść na dno. I zra nasieje swoje nasienie i niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda ci się to ta, czy tamto lub czy jedno i drugie jednakowo, jednakowo wypadną. Ja dam ci tym nauczaniu kilka dzisiaj, skończę za kilka minut i my pomodlimy się, a następne ja będę dalej wydawać i jeszcze do tego ważne rzeczy. E, ja dam kilka zasad ważnych. Jeśli te zasady nie będziesz e, używał, to ty coś wypuszczasz ze swojej wolności. Wolność w finansach, finansowa wolność, także od ciebie będzie uciekać. Także będzie uciekać. To nie trudne zasady, one jest biblijne. Pierwsza z zasad – pierwsza z zasad, żeby zawsze przebywać w prawie, prawo nie jako zakon teraz mówię, a prawo jako prawa, moje prawa. Bo to jest podobne słowo, prawa i prawo, tak? Mieć prawo i, i dotrzymywać się zakonu. No, rozumiecie? Prawo. Ja mam prawo, вот takie pojęcie. I kiedy mówię teraz o prawa żniw, to każdy wierzący mówi, musi uświadomić sobie, że Jezus dał ci to prawo konstytucyjne, duchową konstytucję, dał ci prawo na żniwo. Bo wielu nie wychodzą na żniwo, oni tylko mówią, no ja nie wiem, co to znaczy, co to jest. Na żniwo dał ci prawo. Ty musisz być pewien. Kiedy ty w kraju idziesz tutaj, to ty znasz mniej więcej, jakie prawa masz jako obywatel e, Polski, tak? No mniej więcej. Nie u wszystkich może wiesz, ale mniej więcej. Prawa. Życie gwarantuje bezpiekę, bezpieczeństwo, tak, bezpieczeństwo, że to i tamto jest, no, no. Ale i od, żeby przybyć, kiedy ty poznasz swoje prawa, ty już jesteś na 80-90% w zwycięstwie. Dalej musisz zrobić kroki wiary, ale musisz znać swoje prawa. Jeśli ty nie znasz swoich praw w duchowym świecie, to diabeł będzie okradać. On jest, wy znacie, że w Biblii mówi o, o diabłu, że on jest złodziejem. I to nie jest wyobraźnia jakaś, on jest tym. I złodziej to jest jego profesja, kraść. Profesja, znacie? Kiedy ja do, jeszcze nie znałem polski język tak, jak ja trochę znam go teraz, i ja Bogu wdzięczny, że wy mnie rozumiecie po polsku mój polski. No, taki impuls polski, który mnie. Kiedy ja w ogóle, pamiętam na początku mojego usługiwania, ja przyjeżdżałem i jeździłem tydzień, przebywałem tu, tydzień w Kijowie, tydzień jeszcze gdzie indziej <laughs> i usługiwałem. I, i dużo, dużo w pociągach, pierwszy chyba z 10, 8-10 lat ja w pociągach i różnych transport e, spędziłem czasu. Tysiące, tysiące kilometrów miesięcznie. I kiedy w pociągu jedziesz, ja jechałem raz do Łodzi, chyba z Warszawy prawdopodobnie. No. I tam, ja często tam ewangelizował, no, dzielił się świadectwem. Dużo ludzi też nawracali, przyjmowali świadectwo. Raz jechałem i, i pyta mnie, fajnie, tam dziewczyna nawróciła się, chłopak, i pytają, a pan to skąd jest? Bo Chyba z Ukrainy gdzieś czytałem, no był akcent, to ja mówię, no tak, tak. A pan dokąd jedzie? A gdzie nam pójść do kościoła? No tam zaczyna się pytanie. A ja tak powiedziałem, my tak rozmawiali, a mój polski był tak daleki jeszcze w ogóle, ja w ogóle dziwię się, jak ludzie mnie rozumieli. To, to w ogóle. I ja mówię, a ja mówię, a gdzie pan jedzie? Nie, czy skąd pan, czy gdzie jedzie? A ja powiedziałem, złodziej. Nie złodzi, a złodziej. <laughs> I ta dziewczyna mnie tak patrzy. A on co, co jest? Skąd, znów nie, pytanie dokładnie nie pamiętam jakie było. Znów powtarza, ja mówię, no złodziej? Co on mówi? A ja miałem na uwadze, że złodziej jestem, złodziej. Skąd pan, ja mówię, złodziej, a ja złodziej taki jak Ej miał tam na końcu. Śmieszne, dziwne rzeczy bywają. Tak, chwała Bogu, że Bóg uwalnia wszystkich złodziejów na ziemi. Amen? Ale, ale diabeł zawsze zostanie i jest i zostanie złodziejem. Rozumiecie? To jest jego profesjonalna działalność, no, profesja. On skończył akademię, skończył <laughs> On jest tego założycielem, <laughs> fundatorem tego dzieła. I on bez tego nie może. On szuka kogo okradać. Jeśli świat niewierzących, on i tak okrada, bo tam jedni drugich i tak okradają. No tak, zgadza się. To wierzący mniej więcej porządnie. <laughs> to on wierzących chce, on przychodzi i okrada wierzących z wiedzy, z właściwego myślenia, z właściwego ziarna. Ludzie zamiast tego, żeby siać, mówią, lepiej się najem, nie wiem, co dalej będzie. I zjadł wszystkie swoje ziarna. Ludzie prosto rozdają gdziekolwiek. Co to w ogóle tam wydzielać Bogu. Co to znaczy? U Boga i tak wszystko jest. Co to za dziesięcina? Co to w ogóle? A to jest nie od Boga. I człowiek idzie i to, co u niego było, otrzymał i on nawet nie wie, gdzie się rozleciało. Tam kary zapłacił, tam piąte, dziesiąte. <laughs> rozdał, rozdał. Ja wierzę w to, że Bóg będzie cię chronił nawet od, od kary, że ty będziesz no, od różnych tych rzeczy, żeby ty nie oddawał w nienależne ręce swojej finanse. Amen? Nawet Mołoch, Mołoch to jest Bóg targów. Nawet Mołoch, który dzisiaj też rządzi po części w tym świecie, bo świat tkwi w złym. Nawet much nie musi mieć tyle pieniędzy, no, a ludzie noszą do sklepów, do wszystkiego tyle, wszystko tam odnoszą. <laughs> Ale możesz być zadowolony Bogiem i Bóg będzie cię ubierać, Biblia mówi, amen, i będziesz jak normalnie obrany, dobrze obrany, kiedy Bóg pomaga. Amen. On prosto ci da wydawać tak, jak właściwie i pomnaża On. On daje pomnożenie. Ludzie, którzy zaczęli przebywać w tym prawie, zrozumieli, pościli to, nie zrozumieli, Boże, to i nie muszę i na jedzenie aż tyle wydawać, bo okazało się, że można żywić się bardzo fajnie, super i inaczej trochę. Każda sfera, amen, każda sfera życia i od pierwszy z tych zasad jest, ja ich wypisałem sobie sześć teraz, Pierwsza z zasad, które naprawdę każdego z nas postawią na prawdzie i będziesz przybywał i mieć prawo na żniwo i będziesz robił właściwy wybór siania, właściwy wybór, powiedz właściwy wybór siania. Bo moje kazanie i całe to nauczanie nazywa się prawa, żniwy, wybór siania. Sianie to wybór, ale jest wiele niewłaściwego wyboru. Z powodu niewłaściwego wyboru też brakuje ludziom. Albo oni nie korzystają z prawa prosto, z praw, swoich praw nie korzystają. I pierwsze ziarno powinno być zasiane. To numer jeden. Ziarno powinno być zasiane. Od samego początku Biblii znaczy, zaczyna się tak, że jak Bóg stworzył coś żywe, istoty żywe, później człowieka też, to postawił na ziemi takie prawo, które istnieje. On powiedział, że dopóki ziemia istnieć będzie, nie przestanie sianie i zbieranie. Nie przestanie sianie i zbieranie. To jest prawo, które Bóg dał nam na ziemi. I z tego prawa, jak mówię, po pierwsze także Kościół musi to przyjąć, a nie odrzucić. Kilka rzeczy z tych pokażę też w liście do Koryntian. Drugi list Koryntian 9, 10, 12. Biblia mówi, a ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu, bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Wiecie, wspieranie z Bożego Słowa, właściwe odstosowanie tego. Dzisiaj ja słyszał, że tam była zbiórka na pastora. No, chcieli kościół. U nas jest tam ważna potrzeba i ja nie znam, jak jej uzupełnić, bo my jeszcze pokrywamy pewne koszty kościelne teraz z ostatnich różnych przedsięwzięć, które e, i to na, ja modlę się, żeby posłał to te ziarna, żeby my też to pokryli, opłaty tam wszystkie kościelne. Ale no, ja jedno powiem, że to nie potrzeba pastora E, motyw, musi motywować kogoś. Ja nie chcę sobie potrzeb. Ja nie chcę być obciążeniem. 13 lat my usługujemy w Polsce. My starali się. Może nam nie zawsze do, no, wychodziło idealnie. My starali się nigdy nie obciążać. My nie, nie pobierali stąd. My tu przywozili. My wkładali. Żeby rodzina tu przyszła dwa lata temu, my oddali to, co nam w dziedzictwie nam oddali w dziedzictwo, to było Natalia, Ona modliła się, a ja szukałem rozwiązania, żeby rodzinę przeprowadzić, bo zawsze my wspieramy inne zbory też. Oddajemy to, co Bóg nam dał. My, вот, chleb po wodach, znacie, to, to się nazywa. Jak raz, kiedy trzeba było koniecznie wziąć rodzinę tutaj, zabrakło finansów, czyli, a to nie mało zazwyczaj, przyjazdy, lokowanie i różne, znacie, ja mam kilka dzieci, troje tutaj teraz i wtedy syn jeszcze nie, syn, no tak jak był z naszą opieką, my płacili za jego studia też, no zawsze. I teraz on jest samodzielny, chwała Bogu. A w sensie i, i my nie byli obciążeniem. Każdą rzecz my pokrywali z tego, co u nas było i to, co nam Bóg dawał. Niektóre przedsięwzięcia kościelne pokrywali 80%, a kościół dawał 20%, a 80% my oddali. A, I ja nie żałuję o żadnym ziarnu. Prosto jest taka potrzeba, która istnieje dzisiaj. Ja nie znam, jaką ją zupełnić, bo jest, ona nie jedna, jest inna. I kiedy tak dużo, to a, e, Bóg mi powiedział, prosto powiedz ludziom, powiedz ludziom. Ja osobiście nie chciał, żeby wy by, no, zwracać się. Ja nigdy w kościołach nie zwracam się do ludzi, żeby nawet dawali bracia mnie, niektórzy pytają, pastor, czy innym, żeby siali na służby. No, komu otwarte i kto zna słowo, będzie siał. No. Ja, ja w sumie także na przyszłość, pamiętacie, ja niezbyt za tym, żeby no tak, tak było ale Słowo mówi, że kiedy my uzupełniamy braki świętych, uzupełniamy, to otrzymujemy błogosławieństwo. To jest realność. Wiele ludzi mówią, że trzeba tylko braki. Dbanie, wy znajdziecie w Biblii, dbanie o swoich e, liderów, no, czyli jeśli to pastor, czy, czy dbanie o nich, to jest błogosławieństwem dla Kościoła, dla ludzi, osobistym błogosławieństwem. No, nauka, ja nie, nie, w tą stronę teraz będę nauczać trochę, a chociaż to jest nauczanie biblijne, ono też część tego, o czym ja nauczam dzisiaj. Ale e, e, pierwsza zasada, pamiętajcie, ziarno musi być zasiane. Ziarno nie musi zostać tylko, e, jeśli chodzi o, e, po pierwsze, z dwóch kierunków, tak jakby to działa. Po pierwsze musi być zasiane słowo. Po drugie, fizyczne ziarno zawsze. We wszystkich rzeczach jest fizyczne ziarno. Bóg jego wskazuje, co to jest. Jeśli chodzi o finanse czy inne, to częściej to też finanse. Jeśli chodzi o e, na przykład e, przemiany w jakiejś, jakaś ziemia, która musi dawać mi dobre owoce w relacjach, to ja muszę zasiewać w relacje. A jak zasiewać relacje, jeśli ja nie wychodzę ze swojej celi? To znaczy, ja niczego nie zasiewam. Amen? Od, żeby w relacji, niektórzy mi mówią, relacja musi być, relacja, relacji brak w Kościele. Jeśli ty samego siebie nie położysz na te relacje, to nikt za ciebie tego nie zrobi. To, to jest ziarno. Amen? Czyli e, każdy inny ziarno, każde ziarno musi być zasiane. I to pierwsza zasada w tym, żeby mieć prawa, a nie prosto zakon. Żeby mieć na to prawo, to musisz trzymać się zasad przybyć w tych zasadach. Pierwsza zasada. Pierwsza zasada, żeby mieć żniwa. Pierwsza zasada, żeby mieć żniwa. Ziarno musi być zasiane. Nigdy nie można niczego rządzić, jeśli nie zasiane. Ty zadbaj, dzisiaj pytaj w te sfery, Boże, w te sfery, które potrzebują przemiany. Co jest zasiane? Czy tam zasiane najpierw Słowo Boże? I czy w tych sferach ja mogę siać też coś, e, co mnie powiesz? Czas, życie, materialne rzeczy – Amen? Usłyszcie mnie uważnie. Musi być zasiany. Powiedz ze mną, musi być ziarno zasiane. Kochanie. Także, a, a, bo tak powiedział Bóg, tak stworzony był człowiek od samego początku, kochani. To musi stać przemiana myślenia. Tak następuje wolność prawdziwa. Bo pierwszy człowiek e, uwalnia się od, e, ja napisałem niedawno w internecie, od ciemieńscy, jak on się nazywa jak od złego, od tego, który presuje, od tego... Ale wielu chrześcijan, kiedy to narodziło się nowo, ty uwolniłeś się z Egiptu. Ale po niejakim czasie zauważam, że Egipt nie wyszedł z ludzi, z człowieka. Ty uwolniłeś się, a Egipt jeszcze w tobie. Naród izraelski wyskoczył z Egiptu przez morze z Mojżeszem, pamiętacie? Nawet faraon, który prześladował, był, no, zginął, zginęli wszyscy tam. Pamiętacie? Czyli Bóg uwalnia cię od ciemieńcy. Ale dalej idzie proces, kiedy musi być uwolniony tutaj. Im szybciej to zrobi, a można to szybko robić. Nie trzeba z tym długo siedzieć latami, no może coś się tam stanie. Każdy dzień można to czynić. I tu będzie się zmieniać, i w twoim życiu będzie się zmieniać. Потому że to jest ten proces, który musisz wyjść. To jest twoje prawa. To jest twoje prawa. I Bóg chciał im pokazać, kochani, nie musicie nosić ze sobą ten Egipt, to stare życie, stare podejście, stare oszczędzania różne, tak jak ten świat czyni. Ty musisz stać nowym człowiekiem, bo Bóg cię czyni nowym stworzeniem. Amen? Ale ziarno musi być zasiane. Ziarno musi być zasiane. Kiedy Bóg stworzył człowieka, tak samo On tworzy, czyni z nami, kochani. Kiedy Bóg stworzył człowieka, On go nie posłał na ziemię i mówi, leż i oglądaj tylko słońce i śpiewaj pieśń. O słońce! <laughs> On powiedział, on postawił Boga w ogrodzie, e, Bóg postawił człowieka w ogrodzie, pamiętacie, w ogrodzie, i powiedział mu, uprawię. Zgadza się? U was tak w Biblii? Uprawiaj. Czyli postawiał go do, no nie chcę was tu takimi amerykańskimi słowami teraz jakimiś tam, ale można byłoby tak wyznaczyć, że to on postawił go do managementu, rozumiecie? No niektórzy nie zrozumieją tego pojęcia. To jest, to jest nie nasze, nie polskie słowo, to ono przyszło w nasz język prosto. Ale każdy i jaki dzisiaj obszar ty masz wolności, ktoś ma wolności na przykład obszar e, już e, wiernie chodzić do kościoła, to w tym on wolny. Ale żeby być e, obfitym w innych sprawach życia, tam jest jeszcze zablokowane. I ty możesz znać swój obszar. Niektórzy mają wolność, aby no na ile ty zawojowałeś tej ziemi, na, na tyle ziemia obiecana jest w twoim życiu już. No. Bo wszystko jest tutaj. Na ile jak mam to powiedzieć, ziarno otwiera ziemię obiecaną. Ziarno, sianie i zbieranie, żniwo. Aleluja. Adam był stworzony i był, postawili go w ogrodzie i Bóg powiedział, zasiewaj i zarządzaj. Nasze ludzkie myślenie, religijne myślenie, bo ludzie wychodzą z religii, jak powiedział, ale religia zostaje w nich. W kościołach, gdzie narodzenie na nowo, dużo ludzi mówi, religia to, religia tamto. Nigdy nie narzekajcie na religię, ona jest. A my, no jest ona, kochani. Nie obrażajcie religijnych ludzi. <laughs> Religijne uczucia to jest w ogóle najbardziej czułe uczucie taki człowiek od razu się obraża. Nie obrażajcie czyjeś uczuć. Jeśli wy znacie więcej niż on, czy ktoś tam, nie chwalcie się tym, a bądźcie dla nich wsparciem, uwolnieniem. Pomagajcie im dostać się wiary. Amen? Narodzić się na nowo. I potem e, tutaj religijne myślenie mówi, że ktoś za mnie musi coś zrobić. Wiecie, że w religii postawiono tak, że kapłan odpowiada za wszystko. Dlatego nawet w kościołach mówi, pastor odpowiada za wszystko. <laughs> Ja by chciał odpowiadać za wszystko, ale ja nie wszechmogący. No może być ja nie chciałbym, потому że to jest... <laughs> Ale jest Bóg wszechmogący. Religia w czym uczyła nas? Że jest kapłaństwo, robię co chcę, a oni za mnie odpowiadają i niech przed Bogiem odpowiadają. Ja tylko, moja sprawa, wyspowiadać się wówczas <laughs> i okej, okay, halleluja. Ale to jest... I tak żyją w, w, w żywych kościołach, tak żyją... Ja mówię, nie. I, I chcą, żeby Słowo Boże owocowało. A jak ono może owocować, jeśli nie pozwalają Mu? Ono dzisiaj owocuje w Tobie już. Amen? Już jest w Tobie Słowo zasiane. Najpierw Słowo musi być zasiane. Dalej Ty stajesz też siewcą. Amen? Ty siejesz i Słowo, i siejesz czyn swój. I było powiedziano Adamowi, Adam, piękne stworzenie, zrobię ci pomocnika i ten pomocnik za ciebie wszystko będzie robił, to żona w sensie. <laughs> To też nie, niektórzy tak próbują, <laughs> stosują sobie. Żona, że z żeb, żebrą, tak? To żebro tutaj, to, to jest jak po polsku? żebro. Z żebra zrobiona. Z numery, który tam, nie pamiętam. I niektórzy zamiast żona już mówią, żebro tu, żebro tu, tam idź. <laughs> Tak nie powinno być. To dla nauczania o rodzinie, dawno nie ale o rodzinach. O, właściwym, o właściwej rodzinie, o Bożej rodzinie. A, ale ale zobacz, jakie prawdziwe myślenie, że Bóg mówi, ja dał Ci słowo, uprawiaj, uprawiaj. Chrześcijanin to nie ten, który uwolnił się od wszystkiego, i znaczy wolny od wszystkiego i zniewolony wszystkim. No tak jakby to wygląda. Wolny od wszystkiego, a tak naprawdę zniewolony wszystkim. To nie tak. Ty nawet kiedy słyszysz dzisiaj to słowo, ono już uwalnia twoje życie, twoje myślenia, twoją duszę. Amen? Kochani, Chrześcijanin to ten, który bierze słowo i zasiewa dalej i sieje także, także wiarą, on zasiewa swoje życie. Amen? I to, to, jest, to, to tak postanowiono od początku, od początku stworzenia ludzkości. Tak jest w Słowie Bożym, tak jest, tak zaczyna się Biblia, że zawsze musi być zasiane ziarno, żeby wydało coś, żeby wydało owoc, żeby wydało właściwy owoc, żeby wydało właściwy owoc. Druga zasada, pierwsza to zasiej ziarno. Ziarno musi być zasiane. Tam, gdzie nie zasiano ziarno, nie kiełkuje, nie wydaje owocu. Nawet kielków nie ma, żeby chociażby y, pożyć kielki. <laughs> Chociaż to wiele już chcą chleba i mięsa, a cały czas kielki. <laughs> a druga ja wam pokażę, jak nie tylko ty na tych zasadach stać, jak oni działają, jak oni skutecznie działają w twoim życiu. I drugi, druga zasada, żeby przybyć w prawach, żeby mieć te prawa realne na żniwa i żeby zbierać żniwo, żeby naprawdę rządź, zbierać żniwo, żeby być właściwym siewcem, to druga zasada to ja tak ją nazwał, rodzaj ziarna powinien być odpowiedni do oczekiwanego owocu. Takie długie trochę treść. Rodzaj, rodzaj ziarna powinien być odpowiedni do oczekiwanego owocu. Rodzaj ziarna powinien być odpowiedni do oczekiwanego owocu. I jeśli w moim życiu brakuje finansowej strony, to także będzie zaangażowany w to jakieś materialne rzeczy, a nie tylko słowo. Najpierw przychodzi słowo, żeby ono zasiano było w moje serce, a po tym Bóg oczekuje czyn wiary. Wiara bez uczynku jest martwa. Zgadza się. I po e, nie można zasiać jakiś inny rodzaj i зачать вишни zbierać śliwy, to by, to, to wbrew słowu Bożemu i a Біблія мові, що jeśli сієш певен rodzaj ziaren, to taki i zbierasz, Który rodzaj ziaren zasiewasz, taki i żniesz, taki i zbierasz. Amen? Prawda Boża mówi, że zbierasz, w końcu widzimy, że zbierasz e, potrzęsione, pomnożone e, Czyli zawsze pomnaża się. Pole nawet rozszerza się, bo pomnaża się ziarno, pomnaża się i pole Twojego zasiewu. Tak wzrasta materialna sfera wierzących ludzi. Tak wzrasta materialna sfera Kościoła. Nie musisz być chaotycznym. Nie musisz być tylko dorywczym w tym. Bądź, ucz się być wiernym Słowu Bożemu. I tak jak powiedziałem, druga zasada, ona jest, kochani, ważna – w Ozjasz mówi 8-7 Ozjasz, prorok Ozjasz, bo sieją, wia, sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc i mąki. Czyli a, na przykład, tu proste, jest ludzi, które na przykład sieją rozłamy, no tak przypuśćmy. Ja takich nie znam, wy wszyscy fajni i dobre ludzie Boży. Bywają, gdzieś może bywają ludzie, które rozlamy się. To zazwyczaj tacy ludzie później i to żną. Jak co człowiek sieje, jeśli ty siejesz tylko negatywne rzeczy ze swoich emocji, ze słów, ty ich będziesz zbierał od innych. Niektórzy mówią, mnie nikt nie kocha, mnie nikt nie w ogóle, w kościele już mało miłości. Ja zazwyczaj prosto pomodlę się szykiem, pomogą mu wyjść, e, zobaczyć przyczynę rzeczywiście, jaka tam jest, że tak, może jakieś korzenie niewłaściwe pojawiło się. Ale z drugiej strony mówimy mu prosto, zacznij zasiewać dobrą głębę, uprawiaj nowy ugód. Jeśli ty, ci brakuje miłości, to udzielaj ją innym, zacznij z siebie. Mnie nie ma nastroju to robić, ale Bóg nie prosi z nastroju, ale z wiary. Amen? On nie oczekuje, że ty z nastroju komuś będziesz pokrzepiać. Ja pokrzepiam ludzi, i później przychodzi to pokrzepienie w moje życie. Ale ja w wielu, wielu przypadkach pokrzepiam ludzi w bardzo złym stanie też. W różnym. Bywają takie ataki, różne presje i ja idę, modlę się o innych ludzi. Nauczyłem się i musisz zasiewać to. Amen? Zasiewaj go. Ten, który, znacie, profesja rolnik, on nie sieje w dobrej nastroje, on idzie, bo zna sezon. Amen. On zna, że warto i jeśli zima przyjdzie, to już nie zasieje. Zimą trzeba jeść chleb, który zasiał. Amen. Tak samo z naszym życiem. Nie siej od nastrojów. Nie siej prosto. Mnie, którzy przeczytali w Nowym Testamencie to miejsce pisma, gdyż ochotnego dawcy Bóg miłuje, a ja nie mam ochoty. I nie mam nigdy ochoty. Zawsze jak tylko mówią o finansach w kościele, ja nie mam ochoty. <laughs> Ochota mnie znika natychmiast. A ja przychodzę nawet później na, na kazanie, bo nie mam ochoty. <laughs> I, I tak dalej. Ja żartuję, ale nie żartuję. Kochani, to jest okradanie o siebie, bo złodziej, diabeł jest złodziejem. I potem ty musisz zasiewać swojego, najpierw w tych zasadach. Ziarno musi być zasiane. Ziarno musi być zasiane. I także ja zawsze podzielam ziarno na dwie rzeczy, dwa rodzaje. Jest duchowe ziarno, jest fizyczne ziarno. Jest duchowe ziarno. Duchowe jest ważniejsze, ono najważniejsze, bo ono... Ale fizyczne nie pozwoli ci mieć fizyczne... Jeśli brakuje, jeśli nie, nigdy nie siejesz fizycznego ziarna, to zabraknie cię w fizycznym świecie. Będziesz bardzo duchowy, teologicznie głęboki, Cię wszystko zapytałem w internecie, ty powiesz na każdą odpowiedź super odpowiedź i mówisz ho, ho. <laughs> Ale Bóg praktyczny. Amen. Słowo Boże żywe i skuteczne we wszystkie sfery życia. Ono przenika aż do kości. Aż do samych kości. A, aleluja. I Ja kiedyś nauczałem to dawno, jedna siostra siedziała, ona nie otrzymała, ja podobne nauczania, kiedyś dużo nauczałem w kościołach o tym, dużo. I tam przelomy, dotychczas idą przelomy w ludziach. Ale kochani, ja mówiłem, ja, ja, ja nau, było nauczanie, nauczałem. Było pomazanie. Jedna siostra powiedziała, pastor, ja nie wszystko mogła zrozumieć, to było z pierwszego nauczenia. Ale jedno Myślałam, nie przyszła, cały czas mnie we mnie kręciła się myśl, że ja swoje wszystkie dziesięciny, ziarna noszę do apteki. Jak tylko ta myśl przyszła, ona na lekarstwach, to lekarstwa u niej byli tam w domu, w szafce dla chleba, do chleba no wszędzie. No. <laughs> Ona mówi, całą pensję oddawała na lekarstwo, przyzwyczaiła się kościele, będąc w kościele, ona widziała, że Bóg uzdrawia w kościele, modlą się uzdrowienie, ale ta sfera jakoś jej tak by, ona i tak pracowała na lekarstwie. Inne sfery jej życia byli tam, do, na przykład jej dobrze powodziło się w jej pracy tam, no. Ale zdrowie było straszne i ona siedziała, siedziała i mówiła, mnie jedna myśl, po co ja karmię tego, no, farmacjeta? No, nie obrażajcie wszyscy, którzy w farmacji <laughs> pracują. No. Po co ja cały swój pieniądz tam noszę? Jak tylko ta myśl przyszła, przyszła, Boże, ja mogę być w Tobie uzdrowiona. Ona została z trzech albo czterech chorób uzdrowiona w tym spotkaniu. Ona wyszła później i mówi, wow, to, tamto, noga, a, a gardło, no, takie, nie, gardło, ten, jako, no, trzeba cały czas przykać tam, astmę, astmę, to, Prosto zrozumiała, że nie musi nosić. Rodzaj ziarna powinien być odpowiedni do oczekiwanego owocu. Zasiewaj tam. Dzisiaj jest sfery, które potrzebują nie to, czego ty tam prosisz, oczekują, a ono potrzebuje słowo. Zasiej tam słowo. Przyjmij tam słowo. Na finanse także przyjmij najpierw słowo, później otrzymujesz, uwidzisz ziarno, które może siać, będziesz siał i otrzymasz yy, żniwo. Amen? Tylko tak. To, to jest normalny proces, on działa każdy dzień. On działa nawet w nocy. Wiecie, proces, o którym ja was nauczam, Boży proces siania i zbierania. On działa nawet w nocy. Pismo powiada, że człowiek nie widzi, jak ziarno kilkuje, Śpi, bo człowiek tak stworzony, że powinienem też spać. No, śpi i nie widzi, jak ziarno kiełkuje. A Bóg nad tym wszystkim pracuje, rozumiecie? On pracuje na tym, że wychodzi kiełki. Ale jeśli ty nie zasiał, to ty śpisz i u ciebie tylko jest sny, marzenia. Niektórzy marzenia dobre, ale żyć samymi marzeniami to nie jest dobre, tylko samymi marzeniami. Marzenia miejcie, Marzenia czasami wynikają z ducha wiary, czyli wiara. Marzenia miejcie, ja was zachęcam. Miejcie marzenia. Człowiek wiary ma marzenia. Właściwie, później Bóg ich kieruje właściwie. Niektórzy marzenia On oczyści od niewłaściwych też rzeczy i oni staną jeszcze lepszym. I Ty osiągniesz te marzenia. Amen? W Bogu marzenia stają rzeczywistością. Aleluja. Miejcie marzenia na życie, na rodzinę, na Kościół, marzenia właściwe, na wasze usługiwania, nie tylko powołanie, powołanie, ale marzenia też miejcie. Amen? Marzenia normalne od Boga. U każdego z was jest różnego rodzaju... Niektórzy mówią, a materialnie można mieć marzenia? Możesz, ale uzgadnij ich z Bogiem i działaj w tej sferze. Amen? Działaj w tej sferze też. Zasiewaj swój ogród, zasiewaj swoje pola, zasiewaj, nie bądź leniwy w tej sferze. I potem Rodzaj ziarna powinien być odpowiedni. Jeśli u Ciebie brak, zbadaj w czym brak. Duchowy brak, duszewny brak, fizyczny brak, rodziny brak, służenia brak. W czym brak? I zapytaj Ducha Świętego, co, jakie słowo ma tam zasiać najpierw i co ja z tego mam wydać. Bo czasami Bóg powie Ci, tam nie działają finanse, żeby siać, tam działa Twój czas, tam musisz poświęcić swój czas. Żeby służyć w Kościele, trzeba też oddać swój czas. Prawda? Wy że nie możecie służyć w Kościele, nie dawając mu czasu, no, czasu. A to jest to, co się sieje też. Ty siejesz. Amen? Od. trzecia zasada. Ziarno musi obumrzeć. Ja chyba tą zasadą skończę, bo u mnie jest ważne jeszcze następne, które podźwigną każde życie, ale to w następnych kazaniach. Ale to trzecie dzisiaj przyjmijcie, to jest ważne. Ziarno musi obumrzeć. Pierwsze musi być zasiane. Drugie, rodzaj ziarna musi być według tego, co ty chcesz rządzić, co by ty chciał rządzić. W finansach sieją się finanse także. Najczęściej, najczęściej, bo to jest materialna sfera nawet uwolnienia niektórych rzeczy w materialnej sferze. Niektórzy ludzie, ja nie mogę, mnie trudno, ale ja chcę. Ja nie mogę, ja chcę pasiać, a mnie trudno. Niech Bóg nie uwolnia. Ja mówię, nie ma takiej modlitwy uwolnienia. Jest gest uwolnienia. Bierzesz rękę, prawą lub lewą, sięgasz do kieszeni, tak ja sobie kiedyś tą, taką przepis sobie taki ja, ja siedziałem w nabożeństwie jednym i Bóg mi powiedział posiadać taką, a taką sumę. Ja mówię, Boże, co to? no, ho, ho, ho. A co ja będę zrazu? To ja, i, i, i, co moja rodzina? A on mówi, no, wysłuchasz, nie wysłuchasz, to twoje prawo. Ty, ty, ty zasiewasz. Ja mówię, Boże, mnie tak potrzebne w tych, tych sferach przełomu i tu, i w finansach. I ja Я говорю, Бо... и я так, мне было трудно, что я навіть прощаю, Боже, daj mi duch, duch, Святый, увольни мне, дай мне увольнение, я чую, что я в це, але я не могę. I on mi wtedy pierwszy raz powiedział, tu nie ma e, uwolnienia przez modlitwę. Ja mówię, jak? Ja on mi instrukcję pokazuje. Weź swoją lewą rękę lub prawą. Sięgaj do kieszeni. A u mnie nie było tych z sobą finansów. Ja napisałem karteczkę to i to tyle ja daję. I ja włożyłem. A i po ile napisałem, to znaczy zrobiłem już przed Bogiem. Później musiałem wziąć i dać. Ale ja wam powiem, że to mnie uwolniło. I ja dał i Bóg mnie błogosławił. Kilka dni przyszły przełomy w sfery, których ja oczekiwał. Ja mówię, wow, a ja chciałem uwolnienia. Uwolnienie okazało się, że prosto trzeba gimnastykować ręką było. <laughs> Nie, no, nie, ludzie uduchowianie, oni zazwyczaj wszystko uduchowiają. Nie, nie, nie, przemyśleć po co to, dlaczego w ogóle, czy to, i jaki, gdzie pismo to mówi, to i to. Ale ja miałem już słowo, mówię, po co mnie kręcić? Duch Święty pobudza, ja będę to czynił. Amen? To jest twoja wiara. I ty, tylko ty odpowiadasz, jak ty będziesz z tym postępował. Nikt za ciebie nie zadecyduje. Nikt za ciebie nie zadecyduje o twojej ziemi. Вот. I moje zadanie jako pastora i ludzi Boży, które nie boją się o tym głosić i nauczać, oni robią od Boga. Większość to robi od Boga. Ja wierzę bez... Потому że to pomaga... Jeśli by ktoś nie głosił w moje życie, czasami nie, wielu słów z tego bywało ostrych, ja myślałem, nie, no to przesada. Znaczy, ludzie, ho, ho, ho. Później mówię, no, ależ przecież w Słowie Bożym to jest. Przesada to dla mnie, a dla <laughs> Słowa Bożego to nie. I oni mówią prawdę. Dra drażni to, boli to, ale przestępuje to, potem że to jest to związane z trzecim, czwartym i szóstym, nie, czwartym i szóstym punktem, który nie dzisiaj będę wam głosić. Ale ten trzeci, ostatni punkt, który dzisiaj, to ziarno musi obumrzeć. Ziarno musi obumrzeć. Każdy 9 list do, e, drugi list do Koryntian 9,7 Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalą albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcy Bóg miłuje. Ja wspominałem to miejsce Pisma dzisiaj, ale kochani, z żalem albo z przymusu, po pierwsze żal, to my decydujemy, czy chodzić z żalem. To my decydujemy. Wy, wy znacie, niektórzy ludzie robią i żałują cały czas, i innych jeszcze zniechęcają, to, to on tak naprawdę e, nie pozwoli cię zbierać. Jeśli cały czas dopuszczasz żal, żal może przyjść chwilowo do każdego, jakiś żal w czymś. O, ja dałem, ja zrobiłem tam, to, to, to. Ale jeśli nosisz żal, to ty już przekreśliłeś swoje żniwa. Prawda. Bo działa duchowa zasada. Każde ziarno, które nawet fizycznie sieje się w prawdzie, to nie na potrzeby kościoła czy tam, to jest związane z duchowym światem, rozumiecie? I człowiek odcina i przycina to, co miałby zbierać. To jest stuprocentna prawda. I a tu nie, nie, nigdzie nie, to nie o tym mowa idzie, jak niektórzy sobie pomyśleli, że ja muszę dawać tylko, kiedy mam ochotę. To niewłaściwe traktowanie tego miejsca Pisma. Bo można tak prowadzić swoje życie, że nigdy nie mieć ni na nic ochoty. No to, <laughs> to jest nieprawda. To jest, nazywa się zmysłowe traktowanie, duszewne. A prawda mówi, że nie dopuszczaj żal, gorycz, żal. Mówisz, żal, nie będę żalować, bo Bóg mnie tu powiedział. Jeśli diabeł cię puka i krzyczy, żal, żal, żaluj, to stop, mnie Bóg powiedział, ja będę żąć, ja mam prawa. Amen? Ty musisz prosto dać odpór szatanowi i złemu. Szatan to oskarżyciel. On oskarża różne sfery. Żal o tego, że ci zabrakło, nie dopuszczaj. Bo to, co ty siejesz, ty możesz nie, nie zebrać z powodu tego, że ten żal zablokuje. Ja kiedyś w jednym takim nauczaniu nazwał, że żal i gorycz to jest nogi szatana. On depcze on depcze kielki. A tam miało kiełkować, a jutro pojawi się już mieli ziarna, z którego będziesz błogosławione życie. Amen? Żal i gorycz. To jest nogi szatana. On depcze. Nie pozwalaj mu. A wyraża to on szymraniem, narzekaniem. Spierwa szymranie, narzekanie. Tu pojawia się. Ludzie, którzy nie umieją powstrzymać, ja ci jedną rzecz powiem. Bywają sytuacje i sprawy życiowe, których e, nie możesz szybko opanować nawet myślenia, bo leci wszystko. No. To ja daję Ci jedną poradę ważną, biblijną poradę. Kochani, wysłuchajcie. Nauczcie się zamknąć swoje usta. Ściśnij jak bulldog czy bulterier. I widzicie, jak Duch Święty to rozpuszczy wszystko, wypuści. Wyjdzie para i później przyjdzie wiara. Jeśli wypuścisz to z ust, ty sam decydujesz w duchowym świecie. Biblia mówi, że od ust swoich będziesz najedzony. W ustach naszych leży śmierć i życie. Albo ty uśmiercasz to, co masz zbierać, tym punkcie, którym wam głoszę, to ziarno mu, ma umrzeć, to twoje, twoje, dla twojej duszy, dla twojego myślenia, a nie owoc ma umrzeć. Ziarno, a nie owoc. A ludzie uśmiercają owoc, który jeszcze nie powstał. Czym? Szymraniem, narzekaniem. Bo usta muszą mieć, uczyć, uczyć się na zamek ich postawić. Stop Lepiej przemilcz, nawet jeśli wszystkie twoje zmysły krzyczą, nie tak, coś w ogóle nie idzie, tak, tu, tu, tu. nie pisz nikomu tych rzeczy, bo ty utwierdzasz to. Ja wam porady wszystkim daję. Kochani, nie ma tych, którzy by na tą pułapkę nie wpadali. Ja w swoim życiu wpadałem dużo razy na tą pułapkę. Przechodziłem różne sytuacje, burzy, katastrofy, <laughs> można powiedzieć, cokolwiek. Kiedy ty w takiej katastrofie mówisz, wow, to katastrof, to i usta sami chcą już, bo to co tu, ale mówię stop, stop. Ja myliłem się w tym kiedyś, strasznie. I mówię, Boże, psułem swoje życie. I w końcu, jak tylko ten moment przejdziesz, tam cierpliwość, potrzebna owoc cierpliwości. Czasami to tylko sekunda. Czasami to tylko chwila. To po tym przyjdzie wiara, wiesz. A kiedy przychodzi wiara, to jest najważniejszy krok, że będzie właściwe ziarno zasiane. Amen? Usłyszcie. Nie niszczcie swoje finansowe sfery. Ja, ja głoszę to całe kazanie, do sfer finansowych generalnie ale do wszystkich życiowych e, sfer, do duszy, do duszewnej, do rodzinnej, do kościelnej, do jakiejkolwiek, ale generalnie także w finansach. Wielu ludzi w Polsce niszczą swój finansowy stan. Chrześcijanie niszczą sami siebie. Dlatego bieda w kościołach, nie bieda, a taka brakująca stan taki. Kościół może na wiele więcej i Bóg mówi, że niesamowicie planuje, żeby uczynili ale wszystko tu znajduje się. Wyswobodzisz tu, przychodzi fizyczna to. Aleluja. Jana 12, 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Znaczy, jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. To, o czym w trzecim punkcie ja wam nauczam, że to, co ty siejesz, musi dla ciebie umrzeć. Powtórzę. Musi dla ciebie umrzeć. Wielu ludzi sieją nawet finanse, a później idą za tymi finansami, gdzie oni poszli, co z nimi stało się. Wiecie o tym? To twoja dusza tam łazi. Zamiast tego, żeby kiedy siejesz ziarno w ziemi, ono dla ciebie umarło. Sam Bóg dba, żeby ono zaczęło kilkować. Amen? A jeśli ja nie tam dał, Posłuchaj, jeśli ty schodzisz przed Bogiem, jeśli ty prosisz Boga, ty nie możesz nie tam dawać. Jeśli ty przed Bogiem. Amen? To diabeł oszukuje, że ty nie to zrobiłeś, nie tak zrobiłeś, nie, to, nie w to włożyłeś. To diabelskie słowa. W całości to diabelskie usłyszcie. Ale Biblia mówi o tym, że e, ziarno musi umrzeć. Jeśli ty chcesz zbierać właściwy owoc, Mało tego, kiedy umiera, wydaje obfity owoc. Jedno zasiane wydaje klos. Klos zasiany wydaje pole. Słyszycie? Powtórzę. Jedno zasiane wydaje klos. W klosie jest nie jedno ziarno. Klos zasiany wydaje maleńkie pole. Rozmiary pole to jest następny punkt, ja nie dzisiaj was o tym uczę. Ale to jest wszystko biblijne. Słowo Boże o tym mówi. Niektórzy ludzie marzą i mówią o swoich wielkich zamiarach, powołaniach, finansowych sferach, jak mają owocować, ale nigdy nie sieli niż pół ziarenka. A Bóg mówi, ja dawał Ci już i, i jak to się nazywa kiedy? Garść dawał, dawał Ci już e, naparstki, <laughs> na, dawał Ci łyżkę, dawał Ci kubrek. A ty zawsze półziarnka, półziarnka, półziarnka. I zawsze jest taki, i, no, to nie ten punkt, ale dla ciebie musi umrzeć. Ja wam pokażę proste rzeczy. Jezus umarł, zmartwychwstał i z Jego ziarna umarłego powstał żyjący świat. Każda istota żywa była zbawiona. Amen? Wiecie o tym? On dał nam życie. Inaczej byłby cały świat zginął. My żyjemy tylko tym, że jeden umarł za wszystkich. Jeden umarł, żyją, dał życie wielu. Amen? Każdy, kto Jego przyjmuje, to my jesteśmy na klosie Bożym, wiecie? My z Bożego klosu wyszli. No, nie klosu, a klosu. Klos, klos. Grzegorz, to nie do Ciebie. On czasami słucha kazania. My, my z klosu my na Bożym głosie. I, i tutaj a, jeszcze w jednym miejscu pisma, 2 Koryntian 15, 36, 46, 36 i dalej kilka wersetów. 1 Koryntian 15, 36. 1 Koryntian 15, 36. Niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeżeli nie umrze. Dla Ciebie, kochanie, jeszcze raz powtórzę, musi umrzeć to, co siejesz. Nauczaj się. Bo ziarno zasiane, nie kontroluj ziarna. Nie kontroluj to, co Ty siejesz. Amen? Jest taka cecha u ludzi wierzących, kontrolują wszystko. To jest podobnie, wygląda do tego, że człowiek przychodzi na, na, na, na pole, na, w ogród, tak? Sieje ziarno, jeszcze trzy kroki tylko zrobił z z, z pola i martwi się już. Czy wyda? Wraca, wykopuje znowu. Je na miejsce? Na miejscu. Okej, okay, dobra, niech tam. Znów pięć kroków zrobił. Ha, czy jeszcze jest? A kiedy kopa już nie znajduje czasami, bo ono tam się weszło w głębę, rozumiecie? No what? Widziałem, że i mnie brakuje, nie tam dałem, nie to robiłem, coś nie to. <laughs> Ho, ho, ho. Po co ty go wykopujesz? Tylko we władzy Boga dawać temu wzrost i on nigdy nie zawodzi. Amen? Bo z niektórych ziaren Bóg dał, chciał ci dać większe pole, a ty go wykupujesz. Bóg pracuje nad tym, żeby daj mu tylko czasu trochę. Amen? Zasiewaj swoje pole. Ale to jest zasada. Trzeci punkt tego nauczania dzisiaj. To jest zasada. Ziarno musi umrzeć. Jeśli nie obumrze, to będzie pojedyncze. Znów będziesz go wykrypywał, od niego trochę odkąsisz i położysz tam na miejsce. W końcu go zabraknie. A to, co umarło, Biblia mówi, przynosi obfity owoc. Obfity to znaczy pomnożony. 30, 60 i 100 krotny. Amen? Sam Bóg dba, żeby ono przyniosło 30, 60 i 100 krotny owoc. ale musi umrzeć. Ja znam w swoim życiu, jak wiele ziaren ja e, dla niej oni nie umierali. I przy tym ja już byłem, no tak sam myślałem, że ja już siał niemało mało i Bóg mnie błogosławiał zawsze w życiu, w różnych sferach. I później znów robiłem pomyłki z powodu tego niemartwego ziarna. Na przykład pewnego czasu У mnie byli trudności, tam, tam takie były potrzebne przełomy też w finansach. I ja mówię, Boże mój, Ty że powołałeś mnie, ja służę, ja oddaję się dziennie i nocnie. I błagałem, i błagałem, on powie, idź po się ziarno. Ja mówię, które? Te, które mają zabezpieczyć to, to? On mówi, no tak. Ja mówię, jeśli ja to oddam, to w ogóle wszystko, to jest koniec już. Koniec mnie. No prawda, umierasz dla samego siebie. I ja jednak pomodliłem się i postanowiłem, dobra, ja już to robiłem w życiu, ja znam, że Bóg tak czyni, że, Bo, że to jest wola Boża. Usłucham, ja widziałem, że to jest głos Boży, widziałem, że Duch Święty mnie mówi. I ja nie sprzeczałem się, pomodliłem się, prawda, tam to i to i zrobiłem. A tak mnie bolało wszystko. Ja tak był, niektórzy sfery byli tak spanikowane, pa, jak panika przychodziła. Ja mówię, wow, to ja tak zrobiłem. I ja wziął te ziarna, i był jeden apostoł, który ja postanowiłem, Bóg mnie powiedział, wesprzeć go. Człowiek jeden, Boży sługa. I ja, ja idę. I nie żeby, Bóg mi powiedział, oddaj i niech mu przekażą. A ja szukam możliwości, żeby on widział, że koniecznie. I tak ja widział, że już niewłaściwy, Bóg mnie zatrzymuje. Nie rób tego, nie, nie. A ja no po ile ja umiem takie rzeczy, że z kim się nam umówi, <laughs> ja znalazłem to. Bóg mówi, że to nie jest moją wola. Ja wiedziałem, że to nie wola Boża. I ja tak, żeby mnie widzieli, widział. Ja tak nigdy nie robię, bo to, to nie mój charakter nawet. Dlaczego ja tak robię, nawet nie wiem. Dla swojego zaspokojenia, dla satisfaction taki, znacie. I, Bóg, I ja dałem i tak... Aleluja! I Bóg mówi, изъядваш. Ja mówię, nie, Boże, on mówi, zjadłeś to. Boże, przepraszam Cię. Wówczas przeprosiłem i później Bóg błogosławił mnie z tego ziarna, mocno. Wówczas upamiętaj się. Nie pozwalaj Twojej duszy zjadać ziarno. Amen? Ziarno musi umrzeć dla Ciebie. W zupełnie umrzeć. Zupełnie. A jeśli ja daję olbrzymie coś, jeśli ja swoje mienie oddaję, ja oddawał swoje życie mienie, nie jeden raz. Ja nie wiem, skąd się ono bierze. No jak Bóg to czyni, że ona się bierze. Ale to trudno, to znaczy dać pieniądz to jeszcze tak. A mienie, ja mówię, a, a, a, bo ja dobrze znam, co takie nie mieć. My z rodziną, mając dwójki dzieci, trzecie było w drodze, nasze całe mienie umieszczało się w maleńki samochód Mazda. I ja liczyłem, ile metrów mamy na dzień dzisiejszy. Ja, tak, metrów, ile w Mazdzie mojej było metrów tam. Kwadratowych. Mieszkalnych. I dał Bóg w czas, czasem. My sieli, sieli, sieli, siali swoje życie, swoje życie w Boga. I Bóg zaczął dawać. Dawać nawet metry mieszkalne. Potem jakoś po latach podeczyłem, że o, u mnie wszyscy dzieci zabezpieczeni, nawet ja nie biegał o tym. Metrami. O. Bóg dbał Ale znów z tych metrów my później znów sieli, siali. Natalia się śmieje. Ale ja wam ważną rzecz powiem, kochani. To trzeci punkt też, pierwszy, pamiętacie z dzisiejszego, że ziarno musi być zasiane. Drugi to rodzaj ziarna. Siej tam, gdzie ty oczekujesz. W to, co ty oczekujesz od Boga. Chcesz finansy? Siej finanse też. Amen? Ziarno ma swój rodzaj. Ty nie możesz sieć śliwe. Oczekiwać banany? Ziarno ma swoje rodzaje. Amen? Jeśli ja się finanse, to ja oczekuję też, Boże, mnie w finansowej sferze potrzebne przełom. Amen? Zgadza się? I вот, ziarno musi umrzeć, obumrzeć. Twoje ziarno musi nie być związane z Twoją duszą. Odcinaj liny tej liny i nici duszy, które powiązują to ziarno. Biblia mówi, nie mądry to, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu zna się właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb, i są ciała niebieskie, i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich, inny blask słońca, a inny blask księżyca, inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje, jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Сеющее чало ciało cielesne возбуждено wzbudzone ciało duchowe. ежели jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Jak tu napisano, sieje się w niesławie, bywa wzbudzony w chwale, sieje się w słabości, bywa wzbudzony mocy. Ja wam powiadam jeszcze tu jedną, w tej zasadzie jeszcze jedną zasadę. Kiedy siejesz, ty sam wzmacniasz ty widzisz, jak moc Boża przybywa w Twoje життя, pomazanie przybywa. Niektórzy, nie, не, ну, то może być бути, zaczęli traktować, że zaczynają siać, żeby otrzymać pomazanie. Ja znam ludzi, którzy biorą możliwe swoje finanse tam e, i jadą gdzieś, bardzo duże kwoty i myślą tak, ja dam i pomazanie. Z jednej strony, jeśli to Bóg powiedział, tak robią i to właściwe. Siać w Bożych ludzi, siać w Boże dzieło, tam, gdzie Bóg powiedział, ale jeśli tam będzie motywacja tylko, żeby ja będę siać i daj mi za to pomazanie, to zła motywacja, o której Piotr powiedział, że to jest źle. Nie, nie, ty nie możesz kupić pomazania. Amen? Ty nie możesz kupić Bożych rzeczy. Ale z drugiej strony, tu Biblia mówi, że kiedy ty zasiewasz, to ty wyjdziesz tego w mocy. To jest Boża odpowiedzialność w tym. To jest konieczność. Jeszcze nie bywało tak, żeby my coś robili w sianiu i to nie wzmocniło stronę naszego życia, duszę, duch, ciało. Bo w moc sieje się, w niemocy powstaje w mocy. Czyli moc przybywa w Twoje życie. Moc. Oprócz tego, że Bóg wydaje owoc obfity, także pomnożony w Twoje życie, także i moc przychodzi. Rozumiecie? Moc. Ty wzmacniasz się. Wielu ludzi Kościoła tego nawet nie chcą słyszeć, nie rozumieją. Po co ja będę dawał, tam i tak jest. Dawaj tam, gdzie jest, im będzie więcej, tam, gdzie Bóg powiedział, ale w Tobie pojawi się moc i pomnożenie. Amen? Nie wyszukuj też mentalnie sfer, gdzie tylko braki, siej tam, gdzie Bóg powiedział Ci. Amen? Ja nie... wy, u mnie jest postanowieniem my modlimy się zawsze o tym, żeby Bóg dawał nam inne możliwości dla siania i jako rodzina, jako Kościół też. Jako Kościół my siejemy. U nas jest dziesięcina, które Kościół wydziela. Od zawsze tak było od początku. Tak, Mirka? My, my tak robimy. I tu było zawsze tak postanowione. I Bóg błogosławia, żeby Kościół, on był zabezpieczony Bogiem. Amen? To jest prosto wierność nasza. To nie zakon. To wierność i miłość, wyrażenie naszej miłości do Boga. Ale kochani, tu chodzi o to, że e, ta, ta moc, ona, ona naprawdę przybywa, e, te, te sfery życia nie wzmacniają się. Kiedy ja sieję, ja znam, że to, co sieję w niemocy, w słabości mojej, to, to powstanie w mocy. Вот to jest gwarancja, to jest Słowo Boże, to jest gwarancja. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, także jest ciało duchowe. Так теж написано, перший чоловік Адам ставший істотом живим, остатній Адам ставший духом оживленцем, то есть Иисус. Остатній Адам, то есть Иисус. Амен. Был первый Адам, который упал в грех. Другий Адам, то есть наш шпан, который дал нам слово. Амен. Который умер за нас. И остатницу тут читам, 46 версий тут той же в тим же самим Ісу Письма. Wszakże nie to, co duchowe jest pier pierwsze, Lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. To jest ważne. Tym skończę. Powtórzę jeszcze raz, żeby dla zrozumienia trochę. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. To nie nauczanie, to nie słowo, które przekreśla o to, że nie trzeba żyć cielesnym życiem. To nie o cielesnym życiu. Cielesne życie to martwość w ogóle. Siejący w ciało, z ciała rządź będzie Skażenie, tak Pismo mówi. Siejący w duch będzie rządź we wszystkie sfery, to jest 100%. Amen? Ale Biblia mówi także, że e, najpierw, najpierw wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Inaczej mówiąc, duchowe wysobadza się przez to, co robimy. Wiara bez uczynku jest martwa. Wiara bez uczynku jest martwa. Wiara bez uczynku jest martwa. Najpierw dla mnie ziarno musi umrzeć, a później ja będę rządzić. W duchowej sferze, w fizycznej sferze. Najpierw ja muszę, kiedy jeszcze raz mówię, to związane z tym, że ono musi umrzeć, rozumiecie? Musi umrzeć ziarno. jak raz cielesne jest, wielu ludzi, którzy znają Biblię, próbują traktować, głoszą innym, Odwrotnie mówią. Bardziej duchowych wolności, bardziej wolny w duchu. Będziesz wolny w duchu i we wszystkim, zniewolę cię jedna sfera i będziesz siedzieć w upadku. Rzeczywiście nie fizycznie zbawia nas, lecz duchowe. Rzeczywiście. Ale najpierw, żeby uaktywnić, to działa fizycznie. Takie, takie jest prawo. Ja wam nauczam prawo przybywania w, w żniwach, w stałych żniwach i siania. Wybór siania. Sianie to wybór, a żniwa to prawo moje. Ja mam prawo i ja będę z tego prawa korzystał. Amen. Żniwo to prawo, sianie to wybór. Każdy wybiera, jak siać, czy w ogóle siać, co siać. Każdy ma wybór. Powiedz, ma wybór. Tak jak z życiem, powiedział Bóg, Powiedział w Słowie Bożym, masz wybór, masz przed sobą życie i śmierć. Położyłem przed tobą życie i śmierć. I on mówi, wybierz życie. Amen. Jezus umarł i nie zmusił nas do życia. On mówi, wybierz życie. To jest wybór. Sianie to jest wybór. W jakim, jaka jakość Twojego życia będzie i Kościoła, i w ogóle Kościoła w Polsce, to jest wybór. To nie jest Bóg, czy byś Ty chciał nas Kościół błogosławić? On już to zrobił. Amen? Boże, Ty czy byś by chciał błogosławić nasze miasto, żeby mu się powodziło? On to już zrobił. Trzeba tylko siać, zasiewać samych siebie. Amen? Ewangelia Chrystusowa zbawia miasto nasze. Amen? Każde usługiwanie to jest Twój wkład. Każde Twoje... To, co czyni Kościół. Amen? Temu Trzymajcie się tych zasad. Ja jeszcze wam ich przypomnę. Następne ja będę uczył następnych razy. To jest ważne, przyjąć to do swojego życia. Dzisiejszego pamiętaj, ziarno musi być zasiane. Ziarno musi być tych owoców, tych rodzajów, których też ty oczekujesz, w te sfery, które ty oczekujesz. Amen? Jeśli ty oczekujesz pracy, na przykład nowej, a jest Kilka ludzi dzwonili, u nas ktoś potrzebuje pracy, ja u was się modlę i będzie przełom teraz. Ale ty musisz zasiać najpierw słowo, słowo. Kiedy ja potrzebowałem pracy, ja się, ja mówię, Boże, ja nie wiem, ja nie umiem, ty że wiesz, Ty że Bóg, Ty mnie już pokazałeś siebie w uzdrowieniach. Bóg uzdrowił mnie od takich chorób, że straszne. A ja, a mówię, a ja legalnie nie, u mnie był bilardowy klub tam, czy jeszcze jakieś takie, no, kiedy nie... A tak, ja nie znam, jak zarabiać pieniędzy, jak, czym pracować. Pokaż mi, co ja mogę robić. Mój zawód, kształcenie, ja inżynier radioelektroniki taki, ale ten zawód był tak, ja uczyłem się na telewizorach i na różnych takich technikach z kosmiczną tam związana, które jeszcze były w 85 roku. A w 90 latach, znacie jak technologia tam psz, ja <laughs> mówię, nie, no ja tam, że nie pójdę, ja tam nic nie rozumiem, już, już trzeba przekształcić się, no, całkowicie, no. Ale ja wiedziałem, że to nie moja sfera, w której ja miałbym działać, rozumiecie? I ja mówię, Boże, a co ja mam robić? Ja nie znam, jak legalnie, a, a Ty, że powiedziałeś, błogosławiam działanie rąk, ja słuchałem kazania, zasiewaj słowo. I ja e, gdzieś tam dorobił, tam dorobił, tam, ale w nocy siedziałem i mówię, zacznę patrzeć, co w Biblii napisano o tym. Jeszcze nie znałem Biblii zupełnie we wszystkich... Ja, dla mnie to było las, las taki. Ja mówię, ale ja wyszukiwałem miejsce pisma, gdzie napisano o pracy, tak, tu, że Bóg działania rąk błogosławi. I ja ich znałem bardzo sporo. U mnie było zeszyt, ja wypisałem, Poważnie wypisałem. Boże, ty, ty powiedziałeś, a tu, a tu tak. To. Ja nie wypisał tylko jedno miejsce przy, e, pisma, kto nie pracuje, ten nie je. <laughs> ale ja wypisywałem, gdzie jest obietnicy, że Bóg daje zabezpieczenie pracy i tak dalej. Ja powiedziałem, Boże, Ty, że mnie to obiecałeś, znaczy Ty dajesz pracę, znaczy gdzieś ona jest dla mnie. I to słowo zaowocowało, zaczęła przychodzić praca. Jedna, później druga, później następna. Amen? Tak przychodzi wzrost. Nie sieć prosto, ja nie wiem co, może pierwszy był, kiedy pierwszy, to Bóg cudownie zabezpieczał. Ja tylko pracowałem, ktoś mi poprosił coś zrobić i ktoś mi tam dał wynagrodzenie maleńkie, tam dzień, dwa. Ono wystarczało tylko na chleby, tam syn był u nas, syn. Wtedy syn tylko był. Tylko maleńki on, tylko maleńki był. I, i to, ja mówię, ja nawet nie troszczę się ubrania, bo pierwszy część, czas my chodzi, jakaś siostra, okazało się, że ona jedzie tam, jeździ do Włoch, do Włoch і у неї модне убрання нема. Вона принесла і мені дала там якісь. Я говорю, без... Це я не мам дати пеньонс? Ні, я хочу дати то одно, що. Я говорю, так. Бить того не може. В Швеції так не роблять. Вона говорить, ну ми ж не в Швеції. Я говорю, а, так? To jest Boży świat, tak? Ona mówi tak. Zupełnie niczego nie. Ale byłem niemowlęciem. Byłem niemowlęciem. I mówił, tak. Dobra, no, <laughs> jeśli Bóg ty tak zadbałeś, chwała Bogu. Ale tym wzrastasz dalej. Pół roku, rok minął, ja przyjął wodny chrzest, u nas w kościele będzie w tym miesiącu. Tu u nas zrobimy wodny chrzest. Przyjął wodny chrzest i dalej pamiętam, że pierwszy raz ja mógł już komuś udzielać, ja mógł już udzielać, ja zaczął służyć, ja mógł dać. A przy tym, kiedy ja nawróciłem się, ja niczego dać nie mógł. Ja w ogóle, ja potrzebowałem zdrowia, ja potrzebowałem, w ogóle wszystkiego potrzebowałem. Sięgnęłem, bo ja nie mógł pójść prosić po pierwsze pomocy od moich kolegów, moich przyjaciół, bo ich pozabijali wszystkich. Oni nie żyli. A nawet jeśli by do nich poszedł, to to świat ten, który, no, oni by dali. To, że moi. Ale to nie, nie, ja miałby ich przywodzić do Jezusa, to co robiłem. Pamiętacie, że najpierw cielesne, cielesne. I ja w kościele także uczyłem się. Ja siedziałem, słuchałem różnych kazań, które może nie całkiem rozumiałem, jak należy rozumieć. Duchowo mnie duch dotykał jakoś tam. I ja dostawałem to, co miałem. Pamiętam nawet jeszcze te grosze jakieś dostawałem. Ja mówię, to ja dam Bogu. Ja ich dawałem. Rzeczywiście, jeśli Kościół potrzebował na opłatę sali, to moje tam, przypuśćmy, 100 e, zł, 50 zł, niczego mało czego znaczyli według takich dużych tam opłaty. Ale ja mówię, no niech to będzie, ponieważ że ja, ja dam, ja wierzę Bogu, ja ufam Bogu. Ale kiedy dawałem, u mnie pojawiało się od Boże, Boże zapały w różne sfery życia i tam Bóg zaczął mnie prowadzić, nawet z pracą, dawał nowe miejsca pracy, awansy, biznes, który później był, on nie pojawiał się znikąd. On z Boga pojawił się prosto. On z Boga, ale nie znikąd. On, on wyszedł z tego, co ty chleb puszczasz po wodach. Od czego. Niektórzy, firma, która później była w Ukrainie u nas, ona była trzecia w swojej branży, no, w mięsnej branży technologii. Bóg dał tam pomysł jego rozwinąć Pomyślność od Boga tam. Ale chodzi o to, że e, ja na to nie byłem zdolny. Ja tym zarządzałem, ale ja nie byłem na to zdolny wszystkim. Потому że ty e, otrzymujesz zdolności wtedy Boże, kiedy ty wierny Jemu. Amen? Ty otrzymujesz zdolności Boże. I jeszcze dodam, że a, najpierw to fizyczne, Biblia mówi. Najpierw fizyczne, ono wyswobadza duchowo. To jest klucz do duchowych rzeczy. Kościół niech usłyszy mnie kluczem do, żeby duchowe życie zaowocowali. Wszystkie poznania, które ludzie znają w kościołach w Polsce jest bardzo dobre. Ja bardzo znam bardzo dużo dobrych ludzi z poznaniem duchowym, mocnym, z głębokościami duchowymi, ale oni bezowocni dla Boga i w ogóle dla społeczeństwa. Takie kościoły bezowocne. Ja nie chcę być bezowocny i wy nie musicie być bezowocni. Amen? Wy nie musicie być bezowocni. Вот. I potem najpierw to, co ty wysobadzasz, to, to, to później uwalnia to w przyszłości. To, co Ty dajesz, to uwalnia. Dawajmy pomodlimy się, żeby to ziarno słowo było, owocowało w każdym naszym życiu. Nie opuszczaj tych nauczania, Ty usłyszysz i uwidzisz swoje życie na wiele więcej, jak Bóg działa. Prosto zam, zamknijmy swoje oczy i pomodlimy się. Boże, my dziękujemy Ci za dzisiaj, za słowo, za każdą duszę. Powiedz, ja dziękuję Ci, Panie, za moją duszę, którą Ty przymieniasz. Moja dusza uwalnia się. I dzisiaj ja jedę wolnym człowiekiem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Słowo Boże owocuje we mnie. To jest ta drogocenność, którą już włożyłeś w moje życie. I nie jestem bezowocny. W imieniu Jezusa Chrystusa. I proszę Cię, Duchu Święty, i nadal przymieniaj moje życie we wszystkich sferach przez Twoje Słowo, przez Słowo osiania i zbierania. Nauczaj mnie przebywać w prawach żniwa i w zasadach siania. W imieniu Jezusa. Amen. Nauczaj się tego. To nie jest nauka, ja wam powiem, pierwsze swoje nauczania ja mówiłem wśród ludzi, który była grupa, a, no może większa niż dzisiaj w kościele, bo ja urodziłem się w dużym kościele, ale grupa, którą nauczałem, tam było tylko kilka takich chłopaków, które coś chcieli jako biznes tam. No. Pozostałe to byli emeryci. Nas też jest też na emeryturze w kościele, to nie, nie, nie mało ludzi a to byli emeryci. I niby powiedzieli, co mnie, ja emerytura, u mnie tylko... I kiedy to emeryci przyjęli, babcie, dotychczas tych, pamiętam, tych siostr, które e, przyjmowali, to mówili, Andrzej, ja jeszcze nie byłem pastorem. Wow, jak zmieniło się życie. Oni stawali błogosławieństwem prawdziwym dla swoich rodzin. Oni nie, nie, nie byli ograniczeni emeryturą, rozumiecie? Bo to wszystko tutaj ale świat Boży nieograniczony. Amen? Emerytura to nie to, co ty możesz tylko mieć. Pensja to nie wszystko, co ty możesz mieć. Amen? Błogosławię was dzisiaj i spokojem Bożym.